Şahin o qardaş özə bir zəng elə deyirsən o şey, o e, bir dənə zahir yərində. Nəyi? Abu Hureyra radiyallahu anh deyir, deyir, mən hədis var, hesabləmir. Deyir ki, Allah subhanət hələ, mən qüdsə hədis deyər, Peyğəmbər sələmə gəlir, deyir, mən adamı öz O hədisi fərq elə. Cavab vermişəm, hədisi şey eləmişəm. Abu Hureyra barədə olan dəstlərim ki var, deyərəm, problem deyil, amma ki, bir məlumat üçün deyirəm, Abu Hureyra barədə olan 4-yə 5 dənə dərs. Orada var. Çünki qulaq asmış. Çünki e, həmin hədisi bir çox sahabə rəvatib onlardan biri Abu Hureyra. Və bunda da iftira atırlar, deyirlər ki, Abu Hureyra bu hədisi uydurub. E, orada mən danışmışam təxminən bir azı 15-20 dəqiqə təkcə bu hədisi ətrafında. Yəni hədis birinci onların öz kitablarında da var. Bu alimləri səhiləşdirdilər həmin hədisi. İkincisi də ki, alimlərin necə hədisi şərhləyiblər, əhl-sünnətin şərhi ilə müvafiqdir. Onun şərhi bilə. Şərhi də ki, qısa deyim, belədir ki, Allah s.ə.v. Adəmi öz surətində xaliq etdi, yəni bəyənib sesliyi surətdə, Adəm üçün bəyənib sesliyi surətdə. Fəqət bu ərəb dilində adi, bizim dildə indi belə görünür. Amma ərəb dilində bu adi şeydir. Yəni, Allah subhanət hala orada surət ləfsini, yəni şəkil, surəti neyiniyib? Özünə izahə edib. Allah subhanətlə öz zatına bağlayıb. Yəni Allah Adəmi, yox, Allah Adəmi öz surətində xəlq etdi, öz şəklində xəlq etdi. Yəni Allah o surəti özünə izafə edib, özünə bağlayıb, qəsd, məqsəd o surəti, o şəkli şərəfləndirmək üçün, əzəmətləndirmək üçündür. Yəni, məna budur ki, Allah Azə və Cəllə Adəmi öz Adəm üçün seçib bəyəndiyi gözəl bir şəkildə xərqləyir. Bu məsələn Qurandan nə qədər sizə misal göstərər? Məsələn Furqan surəsində "Və ibadurrahman allazina yamshuna alal-ardi hawna." Allah Subhanahu buyurur, Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, Rəhmanın qulları, kafirlər Allahın qulları deyil. Allah Subhanahu niyə möminləri xaslaşdırıb özünə aid edib Rəhmanın qulları? Şərəfləndirmək üçün. Aydındır? Və məsələn Allah Subhanahu deyir Beytullah, Allahın evi. Allahın evi yəni nə? Allahın evi. Allah subhanətlə evi özünə aid elədi. Kəbəni, o evi neynədi? Özünə. Beytullah məscidləri Allahın evi. Ona ərəb nə deyirlər? İbaqə. Yəni, məsələn, evin qapısı. Allahın evi. Bu evi Allah subhanətlə özünə aid edir. İzaf eləyir, özünə bağlayır. O da o evi nə üçün? Şərəfləndirmək üçündür. Və məsələn, Quranda başqa ayda nə qatılma, Allahın dişi dəvəsi, Salih ilə səlamın Allah subhanətlə necə düşürsən? Dişi dəvəsi, Allahın dişi dəvəsi. Yəni Allah subhanətlə bunu özünə izaf edib, özünə bağlanıb, onu şərfləndirmək üçün. Bu hədisdə də Allahın surəti, şəkli ilə şərfləndirmək üçün. Yoxsa Allahın dəvəsi deyəndə, Allahın surəti deyəndə, Allahın evi deyəndə, bunlar hamısı şərəfləndirmək üçün. İzah edir, ərəb dilində bilinən şeydir. Bu ərəb dilində. Və, və, və məsələ olmadı ki, bu hədis gələn kitablarında gəlib, və şiə alimlər də var, bu cür təfsirləyiblər. Bu cür şərtləyiblər. O da niyə görə? Çünki bu ərəb dilində bilinən qaydadır. Aydındır? Ona görə bu hədis onların öz kitablarında gəlib, öz alimləri öz kitablarında gələn bu hədisi şərh eləyəndə eyni bu cür şərh. Şəfalar elə bilmir. Hətta bu şey. Aydın yox, ərəb naib budur. Böyük yüzləşmək mümkün deyil, əleyhinə. Ona görə özlərində var bu və deyiblər ki, Abu Hüreyrə bu hədisi uydurub. Niyə də uydurub əgər özlərində varsa? Aydın məsələdir axı, yəni Abu Hüreyrə göstərir gör. Gözünə tanımaq. Amma niyə görə Abu Hüreyrə? Çox hədis. 2-3 il ərzində olduğuna görə. Yox, həm də. O zaman fərq olmasın. Səbəb o deyil, yox. Onda elə eləyə qalsa, Cabir Əl-Cu'fi, Cabir Əl-Cu'fi, Əl-Kufi, Şiə rafisi, Şiənin ən güclü rafilərindəndir, belə ən belə şərəfli rafilərindəndir. Gör ki, Muhammed Bakirdə neçə min hədis nəql edib. Neçə min, daha doğrusu neçə, 10 minlərlə, neçə min yox, 10 minlərlə. Fəqət Cafar Sadiqin özündən deyəsən min hədis nəqli və mindən artıq. Təsəvvürlə rical kitablarında baxırsan Cabir Əl-Cafin həyatına, Cafar Sadiqin özündən gəlib soruşurlar. İndi başqa adamdan soruşsalar deyərlər ki, etibarlı deyil. Ha, yaxşı, imamın özündən gəlib soruşurlar. Gəlib soruşurlar, ya imam, hədis də belədir. Hədis deyil, Rical kitabında, Rical kitabında ravilərdən danışan kitabda. Mən bilmək istəyirəm, Cabir Əl-Coğlu kimdir? Baxıram, Cafər Sadiqdən gəlib soruşurlar. Deyirlər ki, Cabir Əl-Coğfinin hədisləri barəsində nə deyirsən? Az ki, atamdan 10 minlərlə, səndən də neçə min hədis nəql edir. Gör nə deyir? Deyir, vallahi, mən onu atamın yanında cəmi bir dəfə görmüşəm, mənə deyir ki, o adam görüşmür. Allah. Bunu yazdılar, Nə, öz kitablarındadır. Öz kitablarındadır. Lisan kitablarındadır, bəli. Müsibətdir. Müsibətdir. Ha, bu qala-qala sonra da deyirsən ki, Cəbrəl Cofi etibarlı rahatdır. Hara çıxsan? Çox qəribə bir şeydir. Qofa basıb deyir. Belə var, beləsini də sonra yazır. Və sonra, hə, yaxşı, o bir dəfə Muhammed Baqiri görə görə, o boyda hədisi necə nəqləyib? O əxir, o da belə şey. Sonra biri var, o adı yanından çıxır abilərdən biri. <clears throat> Muhammed Baqir 200 səfə görmüş. Amma nə bilədi hədislər bəlkə də mini keçir. Ondan soruşublar ki, yəni necə göqqöxə basmışsan? Yəni də belə yox, yəni deyiblər ki, necə olub belə alıb? Deyir Muhammed Baqir mənim üçün dua edir. 200 dəfə görüşdüm, 1000 dəfə yaxın gəldim. Elə belə şeylər yəni. Hə. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu 3 ilə yaxın Allah Rəsulunun yanında olub, öz də fikir versən, heç nə eləməyib. Peyğəmbər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidinin yanında o əshab-ı sıffa ki var idi, kölgəli əhli, kəsim sahibi, onlar da belə deyə də gecə gündüz məsciddə bu adam yatıb dururdu. Yəni bütün gün Allah Rəsulunun yanında idi. Hətta bəzən o hədis rivayət edəndə Ay şahımız deyəndə ki, mən belə bir hədis eşitməmişəm Peyğəmbərdən. Abu Hureyra gözəl cavab verirdi. Deyirdi, təbii deyir, sən deyir, öz sürmənlə deyir, oyun oynayanda, mən Allah arasının yanında idim. Və başqa bir sahabə deyəndə ki, mən belə bir söz eşitməmişəm, deyir, təbii ki, sən deyir, bazarda deyir, öz aləm üçün ruzu qazananı, mən Allah arasının yanında idim. Yəni, hətta Abu Hureyra söz var ki, deyir, bir qarın deyir, çörək yiyərdi və deyir, Allah arasının yanında idim. Bir qarın çörək üçün. Bir qarın deyir çörəkdən başqa bir şey yox idi orada. Bir qarın çörək yeyirdim, gütlüyüm o idi. Və bütün gün Allah Rasulunun yanında idi. Aydın deyir, yəni əshab-ı suffə idi. Kim gəlir kömək edirdi, eləyirdi. Üç il davam, davamlı olaraq Allah Rasulunun yanında oldu. Və təbii ki, bütün hədisləri Allah Rasulundan tək eşitməyib, başqa sahabələrdən də eşidib. Belə. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləmişdi onun üçün. Və üç il az vaxtı 5000-dən artıq hədis nəql Əbu Hüreyrə Allah Rəsulundan 5274-dür. Və ona görə Əbu Hüreyrəni başladılar tənləməyə və müsibət bu deyil. Müsibət odur ki, Əbu Hüreyrənin rəvat elədiyi 5000-dən artıq hədis ki var, o hədislərdən tam dəqiq yadımda deyil. 20 neçə hədisdir cəmi, hansı ki o hədislər Əbu Hüreyrə təşkilat edir. Başqa 5000-dən artıq hədisdə başqa sahabələr ona müştərəkdir deyə bilməzsən ki, Abu Hüreyrədə var. Müştərək ki, Əhl-Beytdən Aşə, Əhl-Beytdən İbn Abbas, Əhl-Beytdən Əli. Müştərəkdir. Belə deyək ki, məsələn, Abu Hüreyrə rəvat elədiyi, tutaq ki, e, bir 300 e, dənə hədisi, elə 300-ünə əldə rəvat edir. Sən Abu Hüreyrə tənləyəndə Əliyə də tənləyirsən. Və müsibət bu da deyil. Müsibət ondadır ki, Əbu Hüreyrə rəvat elədiyi hədislərin hansı var ki, bunlar tənil edirlər ki, fikir ver, bu hədisi Abu Hüreyrə uydurub, bu hədis dəlildir ki, Abu Hüreyrə hədis uydurandır. Həmin hədislər, hədis və ondan betəri öz kitablarındadır və alimləri səhiyləşdirir. Və bu da müsibət deyil. Müsibət ondadır ki, Abu Hüreyrə bu hədisi uydurub deyib. Abu Hüreyrə radiyallahu anhın rəvat elədiyi bəzi hədisləri mətninə görə, misal deyəcəm, uydurma çıxarmaq istəyirlər. Əslində onun rəvayətinə, sünnətə yox, Qurana tənidir. Misal üçün deyim, o da əslində heç belə, e, vaxtilə belə şeylər olmuyor. O, e, Şərafüddin Əl-Musəf var, Abdül Hüseyin, Hüseynin qulu. Kitab yazıb, Buxar və Müslimdə təxmini Əbu Hureyrəni uydurduq hədislər, yəni kitabların saxta hədislərdir, Azərbaycan dilinə də tərcümə edilib. Müəllif götürüb, metod budur. Ağılına nə çatmayıb, deyib ki, hədis uydurmalı. Hədis elminə araşdırım hədisi, hədis elmi heç nə. Nə ki, ağlına uyğun gəlir, deyib uydurmadır. Misal üçün, deyib ki, <clears throat> Buxarda və Müslimdə hədis var. Deməli, bir kişi ilə <clears throat> öksünün danışması. Hədisdə deyəli ki, həmin öküz həmin kişi ilə xalis ərəbcə danışdı. Hədis də səhidir, Buxarda, əlhəmdə biz də iman edirik bu məsələyə. Və hətta Allah Rasulü Abu Hureyra deyir ki, bunu danışanda fikir verdi ki, sahabələr belə diqqətlə dinləyirlər və sahabələrin üzündə bir təsdiq edici əlamət yoxdur və qatdi nədir? Baxmaq ki, orada Abu Bakr və Ömər yoxdur. Qatdi deyir ki, buna Abu Bakr və Ömər də iman etdi. Onların əvəzinədir. Və, və gətirir ki, həmin ə, e, Abdul Hüseyin deyir ki, hə buna var, hədisə var, Abu Hüreyrə uydurub, niyə? Başa düşmədi, öküz Hasandan xaliç ərəb dilində kişilə danışır. O başlayır gedir. Yaxşı, Birinci sənin kitabında usul kaf da var ki, Peyğəmbərin uzun qulağı hədisi rəvat deyir. Peyğəmbərlə danışır. Peyğəmbərə deyir ki, anam atam sənə qurban olsun, ya Rasulullah. Mən öz atamdan hədis eşitdim, o da öz atasından hədis rəvat edir. Bəs bundan siz danışmırıq, bundan danışmırıq. Biz danışırıq o şey demək ki, eyv etməz. Sən bugün Abu Hureyre'nin bu hədisinə tənil edirsən sən. Bugün sənin bu metod bu, bu metod ateistlərin metodudur. O kafirlərin metodudur. Bu metodu sabah bir xristiyan da götürər, Quranı tənqir. Deyir, onda yaxşı, qarışqan Süleyman əleyhissalam necə danışdı? Hə? Heç olmasa öküzdən səs çıxır. Yəni, qarışqada bir səs də çıxmır. Yəni, yazırlar. Deməli, deməli, ki də qarışqadan səs çıxır, səs çıxır qarışqadan. Bugün kim iman etmir ki, qarışqa Süleymanla danışır? İman etməyən var? Nəmin surəsi as oxu. Deməli, sən, deməli, əslində bu adam Quran ayəsini inkar edir. Vəssalam. Bugün həmin ayə qutardı. Quran ayəsidir bu. Öküzdən səs çıxır. Həmin o əbdüksün. Hə, səs çıxır. Qarışıqdan səs də çıxmır, amma biz iman edirik. Biz iman edirik. Bəli, Süleyman qarışqana, qarışqana onu danışdı. Bir-birindən boşa düşdülər. Nəyi inkar edirsən sən? Ona görə fikirlər ağır. Metod budur. Hədisləri bax belə baş. İndi bu misaldır bir dənə. Bir dənə misaldır. Misal çox. Yəqin olan ki, ərəbdir da. Bütün hədisləri inkar etmə mövzusu da budur kitabında. O Abu Hüreyra barədə onun dəstələrdə hamısına cavab vermiş. Hamısına. Bir nəzərin özü deyir ki, səhvə danışır. Axı bir də bu qardaş sənə sual vermişdi. Elə bir insanın yayın ola bilər. Bilmirəm, suallar çıxır. Sırf təqi, yəni həm şəhəri mənalı, həm lüğəti mənalı, o mənasına deyən təqiyə İslamda var, yox, bir sənə ilə qiyas Təqiyə İslamda var. Təqiyə İslamda var. Yox, təqiyə var İslamda. Təqiyyə şərtləri nədir, nə cürdür? Təqiyyə İslamda var. Olur zəruriyyətdə, zəruriyyət də ki, belə yox, e, ayaq, ayağımı tapdaladın, təqiyyə edib sənə. Yox. Yəni ölüm qorxusu olanda və bir də ki, e, döyüşdə necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hərb hiylədir. Məsələn, səni tutublar, əsirsən, deyirlər ki, yerləri deməlisən. Sən də durub demirsən ki, mən möminəm, yalan danışmıram, gətir o kağız, sən üçün xərtəni çəkim. Təbii ki, aldadırsan, təqiqədir. Və o sahabə ki, müşriklər tutmuşdular, dedilər ki, Allah Rasulunu söy, o da söydü. Təqiqənə. Çünki qəlbi imanla dolu idi. Hə. Və gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir də belə etsələr, belə et. Çünki qəlbi iman, imanla idi. Fəqət dilində belə idi. Və təqiqədə budur. Yəni, içdə başqa şey, zahirdə başqa şey. Bu, yəni, a, bu əhl-i sünnədədir. Təqiqə, təqiqə döyüşdə olur, ölümlə təhdid halında olur və bizimlə rafislər arasında təqiqədə fərq nədir? Bizdə təqiyyə zəruriyyə. Rafislərdə təqiyyə fəzilət. Fərq budur. Bizdə təqiyyə zəruriyyə. Onlarda fəzilət. Və sən təsəvvürlə ki, kitablarında, hədis kitablarında bölümlər var ki, məsələn, bəbu fədail-i təqiyyə. Təqiyyənin fəzilətləri bölür. Təqiyyə sonra fəzilət olur. Və usul-i kafda təqiyyə bölümünə bax, e, bəbu təqiyyə. Əl-Üsul qafını aç, təqiyyə bölümünə bax. Hədislər. Dinin 19-u təqiyyə. Dinin, on, yəni ki, kişiyə məhzəbini 90 faizi təqiyyə üzərində qurur. Yəni, yalan üzərində. Kim gəldi, kimə gəldi, qöpa basır gedir. Və sonra başqa hədis deyir ki, Cəfər Sadiq, təqiyyə mən və atalarımın dini. Təqiyyə asandan əhl-beytin dini olub, nafiliyi. Yaxşı, indi təzə mod çıxıb. Əlhamdə yaxşıdır. Biz deyəndə belə deyirlər ki, hədis zəifdir, hədis səhih deyil. Ağlanırlar, özü bizdən hədisləri öyrənirlər ki, hədis səhih. Hasandan şiyə deyən olub ki, hədis səhih deyə zəifdir. Nəysə, ondan baxırlar. İndi əlhamdə özü Nəhsübəlağın da bölüblər, zəiflər, səhihlər, Nəhsübəlağın özü bölündü. Bax, bir həzə bölüm vardır. Əvvəl Nəhsübəlağın Şəbeyhül Qur'an idi, Qur'an da ona qarşı. İndi Rəsulullah Aleyhisselam bölünür, orada uydurmalar var, zəiflər var, səhirlər var, nəysə ağlanırlar yavaş yavaş, qeyb etməz. Yəni, tərbiyələnirlər, qoy götürsünlər bizdən. Onsuz da hamısı münafiqliyidir. Heç bir, indiyənəcə kim bir dənə kitab görüb, kişiyə kitabı, asasən hədis, filan hədis, filan cil, filan səhifədə filan alim deyib ki, hədis zəifdir, filan rafiyə quran. Kim rast gəlib belə bir kitaba? Heç rast da gəlməyəcəksən. Aydındır, fəqət Amma əhlüsünnə də necədir? Adi bir dənə müsəlman qalasını hətta götür balaca bir dua kitabını. Adi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soyunanda nə deyirdi? Bismillah. Sənəd filan cəz filan zəif filan alim deyib ki, səhidir və ya başqa cəz filan alim deyib ki, zəifdir. Adi bir dənə bismillah paltar soyunanda biz ümmət sənəd, yəni bu ümmət e, sənəd əhlidir. Hər şey sənədir. Bizim xristiyan yahudilərdən fərqimiz nədir? Xristiyan yahudilərdə qala İsa, İsa dedi, Musa dedi. Sənədsiz və salamdır. Bizdə belə deyil, bizim fərqimiz onlardan budur. Əlhamdülillah indi bizə baxırlar, özə tələb edirlər. O da hələ dünənləri Osman Xamisin bir şeyinə baxıram, belə təsadüfən ə, e, əvvəlki söhbətlərindən. Nəsə söhbət eləyəndə Qadir orada e, onun müqabili olan kişiyə Qadir onu deyir ki, Osman Xamis bir hədis gətirir. Deyir ki, hədis səhih deyil. Deyirəm, saxla sən Hasandan deyir, səhih hədis qəbul edən olmuşsan. Ya Hasandan deyir, hədisi ayran olmuşsan, bu hədis səhihdir, bu hədis səhihdir. Yəni, neysə, mövzu bu deyil, e, sözün başqadır. E, tutaq ki, deyə bilərlər ki, bu hədislər zəifdir filan, baxma ki, alimləri bu hədisləri səhirləşdiriblər, məsələn, təqiyyə din 19-da alimləri səhirləşdirib, heç bundan mən danışmıram. Heç bu, qoydum hədisləri qırağa. Yaxşı, yaxşı, sən alimin sözü, saduq ya da müfid, ikisindən, e, çox güman ki, müfid olmalıdır etiqadında deyir ki, təqiyyən tərk edən namaz tərk edənlə eyni səviyyədədir. <coughs> Təsəvvürlə. Yəni, bizdə namazı tərk edən alimlərimiz ixtilaf edib ki, kafir deyə yox. Bunlar təqiyyən tərk edəni gətiriblər namazı tərk edənlə eyni səviyyə. Və ya təsəvvürlə ki, təfsir kitablarını açırsan, Quranda ayə var. İnnə əkramakum indəllahi ətqakum. Allah qatında ən hörmətli olanınız ətqakum. Təqvası ən çox olandır bəzi təfsirlərində gəlib ki, e, ayə belə nazil olmuyor. Ayə başqa sırf nazil olub, orada da əfqaqın kəlməsinin əvəzində başqa kəlmədir, mənası da belədir. Allah qatında ən hörmətli olanımız, ən təqvalı olanımız yox. Təqiyyə sən çox olanımız. Təhdif. Təqiyyə sən çox olanımız. Təsəvvürlə, bunlar təqiyyə müsibətdir. Və hətta bəzi hədislər var, hədisə bax, burada təbii ki, əhl-i sünnəti müxalifətçiliyi də var. Gör ki, İmam Cəfər Sadiq Deyib ki, nə var yüklüdürlər Caferin boynuna? Deyib ki, hər bir şeydə təqiyyə var. Hər bir şeydə. Çünki bunlar deyirlər ki, təqiyyə yalnız zəruriyyətdədir. Boş şeydir. İmam deyir ki, hər şeydə təqiyyə var. Gör nədən başqa? Əhlüsün də çorabın üzərində məhz edir etmir. Onlar edir etmir. Doğru deyir. Yox. Gör nə deyir? İmam deyir ki, hər şeydə təqiyyə halal. Hər şeydə. Nə də istəyirsən təqiyyə eləyə bilərsən. Çorabı, çorabın üzərində məhzən başqa. Bunda mütləq müxalif olub alsın. <laughs> Bunda olmaz. Yəni. Fikir ver az sən. Gör, bu söz müsibət söz. Məqsəd müsibət üçündədir. Yox, bax, şu an mən səndə dərsdir. Niyə görə küdürəm əxir? Sən indi elə şeylər demək istəyirəm. Düzəldir də. Yox, demək sən gərək e, dönəsən, e, gedəsən e, arxadan başlayasan. Səbəb, səbəb nədir bilirsən? Səbəb çünki məqsəd formalaşır. 200 il bundan qabaq kişiləri ilə indiki arasında və ya 400 il bundan qabaq kişi ilə 200 il bundan qabaq kişi arasında, səfəvilikdən sonraki ilə səfəvilikdən qabaq kişi arasında və ya 50 il sonra bir də əcaib bir e, forma əmələ gələcək. Onlar Allah üçün deyil, Quran və sünnə üzərində qurulmayıb. Ağılları necə götürür və zaman, məkan, bu ab-hava bunlardan nəyi necə tələb edir, ona görə danışırlar, onu burada hərəkət edir. Demokratiya olur da. Məsələn, bax, bir dənə fikir ver axı. Gör, gör. Bax, məsələn, sual deyirəm. Təqlidsiz əməl batildir, bunlar da batil deyil. <coughs> batildir. batildir. Bax, müstəhidə tabiçilik vacibdir, batil deyil. Vacibdir. Yəni o dərəcədə ki, təqlidsiz əməl batildir. İndi bax bunu sən məsələn götürsən ki, təqlidsiz əməl batildir belədir. Hə? Heç şəxs bilmir ki, bu qayda hardan çıxır. Qısa bir dənə belə e, xroniki bir tərtibat edəsə, hə, hətta gör, buna necə gəlib çıxırlar. Fikirdir, qısa. Birinci, şeylər etiqat edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra <coughs> imam olmalıdır. Yəni, bu, bu kainat, bu, bu insaniyyət imamın varlığına mühtacdır. Necə İbn Tahar deyir. Hə? Yaxşı, imamın varlığına mühtacdırsa, deməli Allah Rasulullah şorun tabiçiliyi kimədir? İmamadır. Və imam da xəta eləyə bilməz, deməli nədir? Məsum. Deməli biz Allah Rasulundan sonra məsum olan tabi olmalıyıq. Və hər də aha, deməli və deyirlər ki, məsumdan qeyrisinə tabi olmaq olmaz. Yaxşı bir məsum gedib o birisi gəlib, o birisi gedib o birisi gəlib, axırda gəlib 12-cidə ilişib. Və indi də sual verəndə ki, yaxşı, deyirsiniz ki, məsuma tabi olmaq lazımdır. Hanı indi məsum? Göstər, tabi olub ona. Deyirlər ki, yox, var, Mehdidir, o da qeybdədir. Yaxşı, qeybdədir, sağdır, məsumdur. İndi ona tabi olmaq istəyirəm. Ondan nə bir əmir gəlir, nə də bir qadaxan. Hə, və lakin fəqir şeyini çıxarıblar. Müctəhiddə naibun imam. İmamın naibləridir. Onun dediyi imamın dediyi ilə eynidir. Onu inkar, onu inkar. Gör, hardan haraya gətirirlər. Onlar deyir, olan görüşümdür. İndi fikir verir. Əhl-i sünnətə, yox, yox, qayıdırım hara. Əhl-i sünnətə irad tutulur ki, birinci deyirlər, məsuma tabiçilik vacibdir, sən məsum olmayan şafiyə tabisən. Sən məsuma tabisən ki, sən İmam Cafər, Cafəri məsəbə adı altında Xomeyni təqdim edirsən. Sən mən Əli Şiyəsiyəm deyiblər ki, Raminə tabi, tabisən. Səsə əldən xəbərin yoxdur. Gör, haradan nəyi hara gətiriblər və sonra vəlayət-ül fəqih şeyini çıxardılar. Vəlayət-ül fəqih e, inancı da çıxanda ümumiyyətlə bunlar Bunlar özləri kilsəyə bölünürlər. Şiə alimləri, var usulçilər, var əxbarilər. Belə götürəndə əxbarilər kimlər bilirsən? Əsl şiələrdir. Yəni, bu əsl şiə etiqadına sadiq olanlardır. Onlar nə deyirlər? Əxbarilər və əxbarilər deyir ki, bizim üçün dəlil yalnız və yalnız məsumlardan gələn rəvayətlər. Və məsumlardan gələn rəvayətlər bizim üçün hüccətdir. Quran dəlildir. Yox, Quranla bərabərdə belə. Usulçular deyib ki, Hələ. Yox, ona görə indiki müstəhidlər hamısı usulçulardır. Usulçular deyib, yox, müstəhid var, müstəhidə tabiçilik var, iştihad var. Başlayıblar özlərinə iştihadlar verməyə. Əxbarda deyib ki, sən necə iştihad edirsən? Axı biz demişdik axı. Belə deyə də başda danışmışdıq, axı şərh kəsmişdik ki, məsuma tabiçilik olmalıdır. Sən özündən istihad edənsənsə, onda o birisi də sünnüdür istihad edirdi, ona ali bilər. Nə fərqin var onda onun? Nə fərqi var? Ona görə qəbul eləmirlər əxbarilər. Və usulçular deyiblər ki, ki, öz aləmlərində ola bilər hədis səhi olsun, zəif olsun, filan peşməkam, əxbarilər bunu hamısı rədd edirlər. Deyiblər imamlardan nə gəlirsə gözünün üstə yeri var. Hamısını qəbul edir. Hamı şeydən yarar. Yox, onlar istadı qəbul eləmirlər. Hələ böyük alimlər də, bu əxbarilər kiçiklər deyil. Məclis idi, Qur'an idi və qeyrlər, hamısı əxbarı olur. Ramizdir. Hamısı əxbarı olmur, heç bir usulçu olmuyor. Ramizdir. Quran bilir, hamısı əxbarı olmur. O 8 kitab yazan ki var. Bir qarayın var idi. Çox səhv, çox kafidir. Çox səhv baridir. Çox çox əxbarı olmur. Çox səhv bari olmur. Quran bilir, hamısı əxbarı olmur. Quran bilir o vesaire. Allame Hilli de. İhticaz tabası o da əxbarı olmur. Allame Hilli həmən Quran bilir. Onlar həqiqətəndən mavi yəni ki, onlardan hədis götürən var. Maviyyədən hədis gətirirlər, hamısı imam. Gəlməyib belə şey qabaqdan. Amma Abu Hurayrədən gəlir. Abu Hurayrədən gəlir. Abu Hurayrədən onu görürəm. Yox, şeylərdən. Zeynul Abidin. Abu Hurayrədən hədis nəqli. Zeynul Zeynul Abidindən <coughs> Zeynul Abidindən hansısa bir şəriətdə hansısa bir məsələni soruşurlar ki, iki məsələni. Zeynul Abidin Abu Hurayrənin hədisini o da deyir, deyir ki, Abu Hurayrə bizə peyğəmbərin belə dediyini nəql edir. Onun dəlilidir. Bunlar onun adı Məsul Abu Hureyra rəvatinə ehtiyac duyur. Onun dəlil. Sualın cavabında. Amma bunlar onun adına yazmırlar. Onlar dedi Zeynal Abidin beləsinədir. Yox, kitabda var. Abu Hureyra var. Zeynal Abidin Abu Hureyra rəvatinədir. Bəli. Axı bir də o Allamə Hilli elə vasar şeyini yazan deyil. Quran-ı Hilli ayrı. Quran-ı Hilli ayrı. Quran-ı Hilli ayrı. Hətta ayrı-ayrı adlardır. O Hillinin nə kitabı var? Bir dənə şeydən başqa. O dəqiq bilmirəm, amma var belə kitablar. Bu nə o sən təqiyə bayaq dedin, o onu buna qiyas eləmək olar. Axı şey də var, e, səhvləmirsən, var ki, üç şey, məsələn, üç şeydə yalan danışmaqlar da, biri həmən o and içməyi, o döyüşdə, biri e, ölümlə hədələn, bir də bir qardaşı barışdırarsansa biri ilə. Aha. Bir də ki, e, səhvləmirəmsə, o qadın üçün bir, bir şey alanda ə, o, o təqiyyə deyil əslində. O hələ yalandır. İnşallah. Yox, yox, o təqiyyə o hələ yalandır. Fəqət şəriətdə icazə verilən. Məsələn, əslində yalan sayılmır. Məsələn, biz bilirik ki, qibət nədir? Hı. Haramdır. Mən indi məsələn, biz bidət əhlinin qibətini edirik. Haramdır? İndi yaş qibətdir. İndi istəsən buna qibətdir, nə istəsən demə qeybət deməsən, deyəcəksən ki, bu qeybət deyil. Qeybət desən, deyəcəksən halal olan qeybətdir. Və məsələn, mən qardaşdan şikayət edən bir qaziyə. Gedib bütün bunun isaratını açıram qaziyə. Deməli, qardaşın qeybəti nədir? Nə olmaz? İndi bunu istəyirsən sən qeybətlə, istəyirsən e, qeybət deyəcəksənsə, deyəcəksən halal olan qeybət, şəriətin icazə verdiyi qeybət. Əgər bunu deməyəcəksənsə, deyəcəksən qeybət deyil. Ona görə bəziləri deyiblər ki, o yalandır, şəriətin icazə verir. Yalan yəni ki, məsələn, söhsən tutaq ki, yemək pişirib, deyirsən ki, bəli, özünə deyirsən ki, səndən gözəli yoxdur. Hə. Bu, şəri cəhətdən ola bilər, yalan olsun. Amma şəri, şəri cəhətdən sizə bu yalan deyil. Yəni, yalan sayılmır. Şəriyyət buna icazə verir. Hətta demək olar. Nə olar? Deyir, hətta məsələn, bir dənə məsələn... almışsansa, 10 manatlar, məsələn, deyir, 10 manat. Gəlmə onu sən 50 dollar aldın. Yox, yox. O şey, o şey. O yox. <laughs> Vallahi mən orada deyirlər. Yox, o yox. Söhbət gedir ki, e, zövcə, yəni, Sövsəvi bu cür, məsələn, yemək pişirir, qoyur qabaqla, deyirsən ki, tapdıq olmasa deyirsən ki, tapdığıdır, va belə. O şəriət bu yalan deyil. Şəriət icazə verir. Və məsələn, bir iki qardaşın arasını barışdırmaq üçün gəlirsən, bunda olmayan bəzi vəsifləri ona deyirsən. Yaxşı sənətdən tərifləyirsən. İndi istəyirsən buna yalan dinə şər şəriətin icazə verdiyi və istəyirsən yalan dinə, o qeybət misalı kimidir. Hə, biz bundan danışmırıq. Biz bundan danışmırıq. Biz danışırıq o şeylərdən ki, sən, məsələn, misal sədiyim. Hara gedirsən ki, nəyin əyri olub, düz olduqda araşdırmaq üçün, axırda gedib dirənirsən nədə? Rical ilmində. Yəni, məsələn də, laf belə son həddlər, məsələn, durub birinə oturub mən söhbətləsən, <coughs> son həddə uzaq başı dirənsək, yox, hədis zəifdir, Uzaqlaş məcburam deyim ki, hədis zəifdir, davay hədisin ravilərini mənə sadalar. Ən sonunda da gedib rical kitablarına keçir ki, ravilər barədə rical alimləri, yəni rical da, yəni o hədisi rəvat edən ravilərin bioqrafiyasından bəhsləyən elmdir. Rical niyə görə deyilir? Yəni raculun kişi, rical kişilər, o hədisi rəvat edən ravilər ki, kişi xeyləf olduğuna görə hələ adını da qoydular ilmur rical, kişilər elmi. Yəni ravilərin həyatından bəhsləyən elm. Ən sonda uzaqlaşa gedib duracaq onda. Və sən təsəvvürlə ki, axı, Məzhəb deyir ki, məsələn, Rical kitabında gətirirəm ki, va bacısı va bu ravilər rəvatibə, 5 dənə ravidir. 5 dənə ravidir, 5-i də zibil gündədir. Bala, bu da sənin Rical kitabın. Qadir nə deyir? Deyir ki, hədis səhidir. Niyə? Deyir çünki təqiyyə nə deyir? Ha, bu ricala da təqiyyə giribsə, qutardır. Bax, bu baxıldar. Heç nə araşdırır bilməz. Fikir ver. Deyirsən ki, deyirsən ki, hə, onda belə deyirlər. Deyirlər, yox. O təki yenə yazmayıb. Yazan, məsələn, tutaq ki, kişinin ricalı. Ən etibarlı rical kişilərdir və ən birinci. Sonra Hilli, Necaşi, İbn-i Davud, Tusi və qeyirləri. Məsələn, Zurar İbn-i Ayun. Deyirsən ki, ən etibarlı ravilərdir. Təxmini 2000-dən artıq hədis nəqli. Özünüz də şey kitablarında rast gəlir. Geri e, gəldi, Əyun dedi, Zurara dedi. Zurara soruşdu Cəfərdən, ya Muhammed barəsindən. Rizal kitabı 2000-dən artıq hədis nəql olunur. Həmin hədislər bugün şiənin kitablarındadır. Və həmin hədislər əsasında şiə öz etiqadını qurub, təhrif etiqadını və öz namazını qurub və s. Rical kitablarını açıb baxırsan ki, görürsən imamlar bu barədə nə deyib? Cəfər Sadiq üç dəfə lənətliyib Zurarəni. Hə. Lənət olsun Zurarəyə və onun ailəsinə. Hə. Lənət olsun Zurarəyə və onun ailəsinə. Bu bir. Hə. Bu bir. Həmin Rical kitabında Cəfər Sadiq nə deyir? Deyir, eşidin və agah olun. Cəfər nə deyir? Zürarənin və Əyun ailəsinin, mənim və atalarımın adından uydurduğu bizim dilimizdən deyil. İmam deyir ki, bu hədis uydurandır. Gör nə deyirlər? Fikir ver. Deyirlər ki, Cəfər Sadiq bunu, Cəfər Sadiq bunu təbii yenə deyir. Yəni, yazan yox, Cəfər Sadiq təbii, ev etməz. İki dənə sual, birinci sual. Bir hədisdə gəlir ki, həmin Rizal kitabında, Cafər Sadiqin öz şiyəsi Abu Basr, şiyənin başqa ikinci böyük rafisi. Belə deyə də, Zürarə kimi Cafər Sadiqin ən sadiq tələbələrindən biri. Bunlara görə, hə, bunlara görə, o özü gəlib imamdan soruşur Zürarə barədə. Onda elə çıxır ki, Cafər Sadiq öz şiyəsi atır, onu alladı, ona hilə gəlib, kələk gəlib. Bu nə dindir? Yaxşı, bunu da qoydum qırağa. Sonda buna nə deyirsən? Zurara ibn A'yun gəlir Cafar Sadiqə sual verir. O da nəsə Cafar Sadiqin cavabı bəyənmir, üzr istəyirəm, saqqalına yel buraxır, gedir. Başa düşmürəm, təbii yerə yel buraxır. Özü kitaba yazılır. Və bu, bu da kitabda yazılır, həmin Rücal kitabındadır. Əstəğfirullahil-azim. Lap olsa da ya. Yox, yox, yox, yox, yox, belə şey olmayıb, deyil. Deyil. Və bu yaxşı, bu, bunun hamısını təqiq yəni təqiq edirik. Təşə təbii onlarda nədir? Təbii onlarda ən sonuncu variantdır. Və sonra ən sonuncu variantdır. Onda onlarla danışmaq yəni. Yəni sən təsəvvürlə ki, sən təsəvvürlə ki, axı, rical kitab buna görə əlfinə həmişə deyir ki, bunlarda hə, axı, hədis elmindən danışmasınlar. Vallahi Mən məsələn o Səqələyim dələm axırda biraz qısa yazmışam hədis elmini. Bu barədə mən lazımdır ki, ayrıca bir kitab yazırsan. Ki, hədis elmi bunlarda yoxdur. Baxın, yoxdur axı yazırsan. Yoxdur. Belə qiyavrıçılıqlarını yazmağa dəyər. Vallahi, adam deyirsən, haçan şey olar, deyər ki, səmimi qarşılayır, yəni belə deyir, mal səmiyyətinə inanaz. O zaman ki, bax, adilliklə dinləyir, adilliklə rəy verir. Bir tərəfli, adilliklə rəy verir. Və diqqətlə dinləyir. Tutaq ki, əxi, bu həmin Əlisi, Bəlisi, Cavidi, Elxanı, planı pişmişanı. Əgər, baxın, hər bir hədis üçün, hətta öz məhzəblərində, öz ibadətləri, öz etiqatlarında olan hər bir hədis üçün səy olan xələb ilə səydilər biz deyirdik ki, kişi səhiyyəsi görə əməliyik. Məsələn, tutaq ki, adi bir dənə ibadətinə, etiqadına adi bir dənə məsələ götür. Məsələn, belə götürək də, Lord edək. Kərbalanın fəzilətləri barədə. Kərbalanın fəzilətləri barədə Ocaq Mücəsində kitab var. Kərbalanın fəzilətləri barədə hədislər. Bunu bu da danışır, o da danışır, hamısı danışır. Yaxşı. Onlar bu hədisləri danışanda qeyd eləyirlər, misal üçün deyirəm, amma bu bir misal dadır, e, istər namaz məsələsi, başqa məsələsi. Qeyd eləyirlər ki, bax, Kərbala barədə bu hədisi danışdım, bu hədis Kitab-ül Kafidə filan cür filan səhifədə gəlir, həmin Kitab-ül Kafinin təhqiqində, Mirat-ül Uqulda, məclisdə deyir ki, hədis səhidir. Deyir bunu, ə, sən bilirsən axı, sən ona görə biz deyirik ki, sən haçandan Səhiyyə hədislə əməl edən olmuşsan. Və sən açandan dinivi, əməlvi, etiqadlı, ibadətli öz aləmində, öz məhzəbində səhiyyə hədislərində olmuşsan. Açandan. Sən daima bunu eləsə, görəm ki, kişi daima səhiyyə hədislə, bizdə nəsədir? Bizdə oyanmaq, buyanmaq yoxdur. Sizdə adi, yəni də adi bir misaldır. Ən sadə kitab müsəlman qalır. Yəni dualar kitabı. Orada nə etiqadi bir məsələ var, nə fikri bir məsələ var. Adi dualardır. Hmm. Ayaq olma kirədə. Hətta orada da cil səyfər filan alimdir. Zəifdir və ya səhihdir. Zəif seniyə filan rabiyə qudan filan rical kitabı filan filan filan. Ən adi şeydə, çünki bizim ki fərqi yoxdur. İstəyirsən ən belə yüksək məsələ olsun, etiqadi məsələ, ibadət məsələsi olsun və ayaq olma kirəndə etdiyimiz dua olsun. Dəxli yoxdur. Dindirsə sənədlə gəlməlidir. Bizdə qayda budur. Əgər din adına nəyisə danışırsansa, din adına nəyisə deyirsənsə, sənədlə eləməlisən bunu. Sadə. Sən Həsandan səhih hədis üzərində əməl qurmusan. Sən Həsandan səhih sənəd tələb edən olmusan. Hani dərd düşür. Görəndə közü biz onların kitablarından gətirdik, o saat başlayıblar. Sənəd səhihdir, sənəd səhihdir, yaxşı. Yaxşı. Ki, onda belə eləyir. Sən ki, səhih sənəd araşdırın olmamsan, əla. Gəl, götürək kişilərin bugünkü ibadətini. Məsələn, curob üzərinə məhz. E, yalın ayağa məhz. Yalın ayağa məhz barədə şiədə gələn hədisləri götürək və rical kitablarını araşdıraq. Niyə araşdırmırsınız? Niyə araşdırmırsınız? Yox, e, rical kitab olmaz da. Kitabları ana xeyir Ona görə Qur'an deyir ki, Qur'an-ı kimdir? Əxbaridir. Deyəndə Qur'an-ı deyir, deyir ki, e, bu yaxınlarda biri zəng eləyib mənə. <coughs> Özə deyib ki, sizə xüsusiyə bilərəm, demişəm, eləyə bilərsən. Çiyədir. Hə. Həmin oğlum deyib, bəlkə də, e, bilməm, eşitəcəksiniz sorum haradansa. Yurtda. Hə, nəysə, sual verdi mənə, dedi, girdi hədisin mənə. Qayıtdım, dedim ki, buna, bura baxayım sən hur amili deyib ki, deyəndə ki, hur amili deyib, qazi deyib ki, hur amili əxbaridir. E, eşidib oradan burdan. Heç özü bilmir ki, əxbar nədir. Dedim, bura bax, mən də hələ, hələ mən də o demək istəyirəm ki, hur amili əxbaridir. Hələ o layiqdir bu məsələdə danışmağa. Niyə? Dedim, əxbarı nədir? Deyir, hədisçi. Və sonunda hədis elmindən kim danışmalıdır? Hədisçi danışmalıdır. Fəqət eşidib, elə bilib ki, əxbarı nəsə iki başlı, iki başlı əcnaha, başqa şey deyək. Əxbar nədir? Əxbar. Xəbər sözündən, yəni hədisçi. Bizdə mühəddislər imamda əxbar deyirlər. Eyni şeydir. Təbii ki, hədisdən güzəl elə olasın da. Hədisə səhih deyən zəif də hədisçidir. Hesab illər ki, əxi, bu diqqət ediliyin. Qur-amili nədir? Vəfəül şiadə. Vallahi kitabın əslindən özüm oxumuşam. Ərəbçədən. O da ən axırıncı cizbədir. Xatamul Vəsailə kitabın sonunda. Şeyx Qur'anlı deyir ki, əgər bizdə olan hədisləri hədis elminin qaydaları əsasında araşdırmağa başlasaq, bütün hədis, heç bir bizdə səyyə çıxarmayacaq. Bütün hədislərdə zəif çıxacaq. Yox, səbəbin deyir. Səbəbinə bax. Səbəbin deyir niyə? Görməliyik. Deyir ona görə ki, hədisi səhiləşdirmək üçün hədis əhli hədisi şəhətlər qoyur. Hədisin sənədi özü deyir. Hədisin sənədi tam olmalıdır. Hədisi, hədisi e, yox, ümumiyyətlə, şişələrdə də belədir ki, ravilər şişələrdə də belə deyəndə bizdən alırlar. Hədis Onlarda hədis yoxdur, axı. Onlarda ilk hədis elminə dair kitab ki yazılıb, həmin kitab Əl-Sünnətin Müslüman kitabının kopyasıdır. Yoxdur hədis elmi, onlarda yazılmıyor. Əl-Sünnədən Ondan nə qədər sonra da yazılıb. Qardaş, şiə alimləri, bunu mən yazmışam, Çəqələyində bax, şiə alimləri deyir ki, biz deyir, bu elmi əhlüsünnədən əxsiləmişik, əhlüsünnədən almışıq. Hədis elminin qaydalarını, bu terminləri, bu səhi, həsən, filan, peşməkan, rical, deyir, bütün bunlar əhlüsünnədən alınır. Çəqələyində yazmışam, dəstərdə sözmüşəm. Özləri etiraf edib, hətta Qur'an bilinə də yaxşıdır. Bu hədis elminin terminləri var, e? səhi, zəyi, Fulan, fulan. Bir sənə deyil, qayıdıb deyil ki, yeni terminlər, bidət terminlər. Hədis elmini sən bidət görürsən alimləri. Onlarda ilk hədis elminə dair cipsif eləyəndə alimləri, bizdən kopyalayanda, eyni İbn Həcərin kitabını götürüblər, ablaşqasını dəyişib çıxarırlar. Kitabın içi eynidir. Qayıdıb deyib demişdilər ki, bizdə yeni bidət əmələ gəldi. Hədis elmini bidət deyirdilər. Və xulası Hur amili səbəbi açıqlayır, gözəl səbəb gətirir. Deyir, nə üçün deyir, biz araşdırsaq, bizdə səyərsiz qalmayacaq, bütün hədislərimiz zəif çıxacaq. Deyir, ona görə ki, deyir, səyədiz üçün hədisçilər şərtlər qoyur. O şərtlərdən də biri nədir? Hədisi rivayət edən ravilər adil olmalıdır. Gör nə deyir? Deyir, bizdə belə bir ravi nadir halda tapılar ki, onun adilliyi üzərində hamı icma edir. Şu adam var, deyir, bilirsən niyə axı? Yox, yox, yox. Sonra məxi, bu iddiada olanlara 22 növdə rədd yazır. 22 vaciblə rədd yazır. Tusinin özünə, Qadir bir sənə deyir, deyir, deyir Tusidir oyun olmuş. Deyir Tusinin, Tusi ki deyir, bu hədis səhifdir, bu hədis zəifdir. Deyir, qeyri-həqiqi şeylərdir deyir. Və deyir, açıqlayır hamısını deyə. Deyir, burada deyir, Tusi deyir ki, gör nə deyir, Hur amili gör nə deyir. Alim, böyük alim Sən alimin barədə nə şəhadət verir. Deyir ki, qeyri-həqiqi bir sənə, yəni ki, qeyri-ciddi şey. Deyir, bilsə ki, alim birdən durub bilsə ki, bu hədis səhihdir, bu hədis səhih. Bunu ciddi qəbul eləmir. Qeyri-ciddi şeydir deyir bu. Qur'an ilə deyir ki, qeyri-ciddi şeydir. Qeyri-real şeydir və nə deyir? Deyir, misal gəlir. Deyir, məsələ, Tosi deyir, filan kitabında deyir ki, filan hədis zəifdir. Niyə? Filan raviyə görə. Fulan rafi zəifdir, ona görə hədis zəifdir. Niyə? Çünki deyir, hədis sərfləmir. Amma deyir, başqa yerdə görürsən ki, həmin hədisdən, həmin ravidən də betər bir ravinin hədisini öz istəyinə uyğun dəlil gətirir. Qur'an deyir bunu. Deməli, Qur'an bunu demək istəyir ki, bizdəki kim deyir, kim ki deyir, hədis səhihdir, zəifdir. Öz istəklərinə uyğun deyirlər. Əgər bu hədis məzhəbə uyğun gəlirsə, hər bir vəc ilə onu səhihləşdirməyə çalışırlar. Və deyiblər ki, heç, heç ümumiyyətlə səhliyindən danışmırlar. Amma əgər lazımdırsa bu hədisi zəif çıxarmaq, o hədisi o saat zəif çıxarıblar. Sual var, niyə və necə? Onu bil ki, şiə məzhəbində gətir. Lüboy hədisi mən, bax, mən Abu Zeyd istədiyim hədisi zəif çıxarıram. Bilirsiniz niyə? Qur'anın indidiyi söz. Nadir ravi tapa bilərsən ki, adilliyi üzərində icma edəcək. Mütləq və mütləq rical kitablarından onun zındıq olduğuna dair dəlil gətirəcək. Ravidə. İstədiyin bir hədis gətir, o hədisi mən zəif çıxarım. Şiyənin öz hədis qaydalarını olur. Şiyənin öz hədis qaydalarını olur. Gətir hədis. Çox nadir tapa bilərsən. Ona görə axı, onlarda əl verir. Rical elmində demək olar, bütün rabilər püskündədir. Anarxiyadır, anarxiya. Bir, necə anarxiya? Misal deyim. Bir tərəfdən baxırsan ki, bir rabini, məsələn, Hilli ricalında qaldırıb göyə, Təş ricalında vurub yerə. Və ya Nəcaşi ricalında deyir ki, bu müttəqi, mümin, muhsin, muxlisdir. İbn-i Davud ricalında deyib ki, kafirdir və zındırdır. Anarxiyadır. Yəni. yəni, başa çıxdı yəni, ona görə Hur amili deyir ki, nadir ravi tapılar ki, onun adilliyində icma edəcək. Ona görə onlar istədiyi hədis xəraq edir. Sən biz əhlüsünlə onların hədis kitablarına, bax bu qaydanı əxi, dəqiq yadında saxla. Ona görə biz onların kitablarında onlara dəlil gətirəndə onlar istənilən kitabı zəif çıxara bilirlər, hədisi. Niyə? Çünki o hədisi 10 də ravi rəvat deyibsə, o 10 də ravi hələ 9-u piskündədir. Ona görə əslində bu qaydana götürsək, onların səyi saydıqları hədislər var, ha? onlar da səyisdir. Onlar da uydurmadır əslində. Təqət, təqət o hədisləri araşdırmırlar. Niyə? Çünki sərfləndir. Onu, məsələn, misal üçün, sən başqa bir misal deyib, heç hur amilini də qoyduq qırağa. Deyəcək, hələ bir də hur amildən. Keç, keçək, keçək məclis. Başqa bir misal deyəcəm, laf aydınlayacaq. Məsələn, məsələn, Qur'anın təhrif barədə olan hədislər. Məs alimlərin sözlərini qoydum qırağa. Qur'anın təhrifi barəsində olan hədislər. Nə qədərdir? Minə yaxındır. Minə. Bəlkə də çox. Təsəvvür elə ki, bu hədisləri, məsələn, bizdə hədislər olur da, tutaq ki, əxlaq barədə hədislər o qədər çoxdur ki, bir alim o hədisləri yığır bir kitaba. Təsəvvür elə təhrif barədə hədislər o qədər çoxdur ki, Nur tabası yığır bir kitaba, Fəsul Xitab, arıcı bir kitab yazır, Quran təhrifinə dair. Fəsul Xitab adında arıcı bir kitab yazır, Quran təhrifinə bütün hədisləri yığır ora. Bəlkə də mindən artıq hədis var. Allah razı olsun. Və sözüm nədir? Sözüm nədir? Sözüm ondadır ki, gör xoyi Kitab-ül bəyanda nədir? Bax, bax. Və Xomeyni və qeyrisi. Deyir ki, bu hədislər hamısı zəifdir. Və güya ki, min dənə hədisi. Min dənə hədisi güya ki, araşdırıblar sənətlərini. Hətta alimlərindən deyəsən, Xoynin özü deyir. Deyir ki, e, düz dedi, bu hədislər içərisində <coughs> etibarlı sənətlərlə gələnlər də var. Fəqət deyir, qəlb deyir, o sənətlərlə rahat olmadığına görə siz qəvulləmdir. Sövbədə olursa. Sözüm onda deyil. Gör, əxi, vallahi, əxi, vallahi, məclisinin cavabına bax. Əxi, Miratul Uqulda məclisinin cavabına bax. Bu cavab, bu cavab hansı hədisin şərhindədir? Deməli, Kitab-ül Kafidə, Kitab-ül Kafidə e, 17 min ayə hədisində ki, <coughs> Cəbrailin Muhammədə gətirdiyi ayə 17 min yəni Cəbrail Muhammedə gətirdiyi Quran 17 min ayə idi. Bu hədsə bir, bir 10 dənə tələb, qum tələbəsinə sual verir, onundan da 20 dənə cavab eşitir, hamısına bir-birinə sil. Ki, təki variantda necə çıxmağı bacara. Onlar başqa cavab, cavab yəni haqqı demir sənə. Haqq, haqqı deməyə qalsa bu hədsə görə deməlisən ki, Quran tərif olunur və ya haqqı deyirsənsə. Ya deməlisən ki, o alim... Nəysə, sözüm onda deyil. Hı. Bu hədis kitab-ül kafidədir, yəni e, hədisi də doğru görüb, məclisi Kitab-ül Kafini şərh eləyəndə bu hədis deyib ki, hədis muvassaqdır. Muvassaq da onlardan məqbul, yəni qəbul olunan hədis növləri var. Həsən Səyif və muvassaq. O hədislərdən biridir. Və gör nə deyir? Məclisi. Deyir ki, bizdə Qur'anın təhrifinə dair bu cür hədislər həddən artıq çoxdur. Yox. Bizdə Qur'anın təhrifinə dair bu cür səhih və sarih hədislər həddən artıq çoxdur. Diqqətlə dinləyin. Mənim istəyim, yəni mövzu Quran təhrifi deyil, başqa şey, hədis elminə aiddir, bir şey çatdıracam. Fəqət məcburam sözünü tam nəql edir. Gör, bu məclis nə deyir? Bizdə Quranın təhrifinə dair hədislər nədir? Səhih və sarih. Səhihdir, həddən artıq və sarih. Sarih sənə yəni açıq aydın. Açıq aydın Quranın tərifinə birbaşa dəlalət edir. Yəni açıq aydın. Orada təbir ediləsi, yozulası heç nə yoxdur. Sahih və sərih. Və gör nə deyir? Deyir, hətta mənim zənnimcə bu hədislər mütəvatir dərəcəsindədir. İnkarı qeyri-mümkün, davamlama. Davamlama. İndi gör, məclisin bu hədisləri inkar etmək istəyənlərə nə deyir? Hansı başadır? Deyir ki, əgər biz, sözünə baxaraq, Qur'anın tərifinə dair olan hədisləri inkar etsək, onların səhiyliyini inkar etməyə çalışsaq, bizim bu hədisləri inkar etməyimiz biz baş, birbaşa bizdə olan hədislərə etimadı aradan qaldırır. Diqqətlə dinlə. Qəsdi isə nədir? Yəni, bir məzhəbdə, bir məsələyə dair imamın adından minə yaxın hədis rahat uydurula bilirsə, bu məzhəbdə heç nədən danışmır. Deyir ki, Bizdə Qur'anın tərzinə dair olan hədisləri sən hədis üçün deyir bunu. Sən məcbursən qəbul edəsən. Bax belə canın çıxa çıx. Sən məcbursən bunu qəbul edəsən. Başqa variant yoxdur. Danışanda dillər. Qəbul edəsən ki, danışanda dillər niyə belə danışırsan? Hə. Danış. Çünki təəccüblüdür. Yəni zəngələyən bütün alimlərin şahadət verir. Deyir ki, əgər bizdə olan bu hədisləri, Quran tərzinə dair olan hədisləri bir kənara atsaq, bizdə olan hədislərə etimad aradan qalxar. Və davamına bax, qutarmayıb, gör nə deyir. Deyir, məgər deyir onlar, Şirvara sözünə, məgər deyir Qur'anın təhsini inkar etməyə, yəni bu hədisləri inkar etməyə çalışan o alimlərimiz, fikir ver, həmin hədislərlə imaməti ispat etmirlərdir. Və gör nə deyir? Deyir, vallahi, mənim zənnimcə, Qur'anın təhrif barəsində olan hədislər imaməti ispat edən hədislərdən heç az deyil. Allah akbar kəbirə. Bu bizə nə demək deyil? Demək istəyir ki, bugün sən Qur'anın tərif barəsində olan minə yaxın hədisi rahat belə əlinlə kənara atırsansa, imamət barədə olan hədislər də açılmalıdır qırağa. Çünki deyir, məgər o hədislərlə ki, Qur'an tərifi isbat olunur, həmin hədislərlə, həmin ravilərlə imamət isbat olunur. Və deyir, əgər biz bunların hamısını qırağa atsaq, ümumilikdə hədis elminə etimad aradan qalxar. Məclisi deyir, həmin hədisin şərhində. Al, bu da götür sənin alimindən sənə hədiyyə. Demə ki, hədisdir, zəifdir, səhifdir. Al, alimin sözü. Mutavatir dərəcəsindədir. Zəif. Alimlər olub ki, qayıdıb açıq aydın deyiblər ki, o kəs ki, bu etiqadda deyil, o az qala da bunu deyiblər ki, o da şiyədir. Yoxsa deyirlər, hə? Deyirlər, yəni müsibət sözləri var. Hı, hə, ki, ödə deyiblər ki, Məhzəb məsələdə icmadır. Nədə? Quran tərifində icma edib, icma nəqli. Hətta alimlərindən bu məsələdə icma nəqliyənlər olur. Küt məsələdə bizdə icmadır. Və gör nə deyir? Ni'mətullah, Ni'mətullah Əl-Cəzair. Ni'mətullah Əl-Cəzairi o da hədisçilərindəndir. Hədis elmi də bunu sağlayır. Gör nə deyir? Deyir ki, bizim alimlərimiz Qur'anın tərif məsələsində icma edib. Gör nə deyir? Bütün hədislərimiz buna dəlalət edir. Və bu barədə olan hədislər mutavatir dərəcəsindədir və səhidir. Və ittifak olunub bu hədislər üzərində. Bu gör nə deyir? Deyir, bəli deyir. Bizim alimlərimizdən bəziləri və orada 3-4 dənə alimi sadalayır. Tusi, Saduq, deyəsən Murtaza, bir də dördüncüsü, 3-4 dənə alimi sadalayır. Deyir, onlar bəzi məsləhətlərdən ötürü təqiyyəyə əsasən Dedilər ki, yox, Quran tərif olunmayıb. Sənin, sənin alimin Ni'matullah Əl-Cəzairi deyir ki, bizim alimlərimizdən Tusidi, Saduqdur, Murtaza ki, kimlər ki, şiənin bu icmasına müxalif oldular. Çünki qədim alimlərdən dördündən biri yoxdur. Beşincisi yoxdur. Cəmi dörd dənə alim olub qədim alimlərdən. Cəmi dörd dənə alim olub, qayıdıb deyib ki, Quran tərif olunmayıb. O dördündən də Ni'matullah Əl-Cəzair də niyə görə deyir? O da deyib ki, Dördü deyib, bu icmaya müxalif olub təqiyyənə. O da niyə görə deyib təqiyyənə? Fikir ver, sən təsəvvür elə ki, bu alimlər ki var ha. Bu yandan deyib ki, Quran tərif olunmuyor. Dörd dənəsidir qədim, qədim dövrlərdə. O yandan da öz kitablarında Quran tərifinə dair hədislər gətirir. Onlar özləri. Onlar özləri. Onlar nə deyib bəs belə o dörd tərəf? Təbii ki, təqiyyənə, şey, o da Neymatullah Əcəsar deyir də, açıq alim. Deyir hə, ki, deyir ki, deyir, gördülər ki, Bu etiqada görə əhlüsünnə yanında gözü kölgəlidir, daim söylülür və başladılar söyüşlərdən, o da belə, o da belə deyil, tənqidlərdən deyir, özlərini qoysunlar və dedilər ki, məcburən iki abloşka, iki üzlük arasında olan kitab Muhammedə nazil olan kitabdır. Və beləcə deyir, kişiyənin icrasına müxalifdir. Sən də durmuşsan, deyirsən ki, indiki Xomeyni, Lənkərani, Cavad Təbrizi, Sistani, filankəs, bu, hamısı bir ağızdan qayıdıb desin ki, Quran tərif olunmuyor. Aydın məsələdir, çünki deyə bilməz Quran tərif olunur. Ona görə ki, daşa basanlar, bugünkü zamanda. Amma, amma bugün, bugün şəri deyəndə, şəri ilə Xomeyni ilə başlamayıb, nə də Lənkaranın şəri ilə mənim üçün dəlildir. Mənim üçün dəlildir, şiyənin bu məhzəbini, belə deyək, təməlini atan bu alimlər. Hansı ki, bugün Xomeyni olmasın, kim olur olsun. Bugün özü də elmin olmaqdan alır. Yaxşı, əxi, hər şeyi atdı qırafa. Editməz. Eyni hərfə qaldı. Yaxşı. Heç olmasa o alimlərdə təkfirmə. Təkfirmə, nə ki, kafirdir. O da elədir. Bu, onlardan elm götürür. Əqidə, əxi, məzhəb. Bir-birinə ciddi. Mən məsələn, qardaş, sən özün şey olmuşsan vaxt. Elə mən sənə sual verirəm. Hə. hə, onda hamısı sual verirəm. sənə sual verirəm. Şiən əqidəsinə görə. 12 imamdan birini inkar edən kafirdir. Kafirdir. Bunda istisna, ixtilaflar yayılır. Heç bir ixtilaf yoxdur. Mufid olsun, sadık olsun, etiqadında deyir ki, 12 imamdan birinin imamətində nəinki inkar? Şək edən, bütün peyğəmbərlərin peyğəmbərliyini inkar edən müslimlər və kafirlərdir. 12 imamlara görə, məsələn, 3 imama Aydın deyil, onlar üçün kafirdir. Qaydı məsələdir, qaydı məsələdir. 12 imamın, 12 imamın birinin imamətində şək eləyən belə onları görə kafirdir. Yaxşı. Şiən hədisləri yoxdur, hədis elmindəki qaydanda. İmamlardan hər bir rəvat ilə ravilər ki var, fətilər, vaqiflər, nəvusilər və qeyriləri. O da az hədis nəqillənməyibdir, ha. Tutaq ki, vaqiflər 5000-ə yaxın hədis, o e, birisilər 5000-dən artıq hədis, o birisilər 2000-dən artıq hədis, o üçün toplamda 10 mini keçir. Onlar da kimlərdir deyirsən? Vaqiflər tutaq ki, 6 imamçı etiqadı, Navusilər, nə bilim, neçə imamçı etiqadı, ə, e, əstafilər neçə, yəni 12 imamçı etiqadında deyirlər. Yəni bunlara görə bunlar nədir kafirlər? Və kafirlərdə din aldılar. Sənə görə 6 imamçı kafirdir. Və bu 6 imamçılar, tutaq ki, 7 imamçılar, 8 imamçılar, vaqiflər, əstafilər, Navusilər və qeyriləri Şiyənin e, yəni hədis kitablarında 10 mindən artıq hədis nəqləyir. Hələ mən bura qatmıram. Məlun, lənətlənmiş, yalansır adlə bundan mən qatmıram. Şərəfxov, rübçən, s. Şiyə ricallandı bu moddur. Fulan ravi, ravidən danışır, bir yaxşı hədis nəql edəndir və yaxşı içən idi. Və, və deyir, hədis nəql etməsi və içməsi ilə məşhur idi. Yafur adında ravidir, Cəfar Sadiqin ən sadiq tələbələrindən. Cəfər Sadiqin ən sadiq tələbələrindən. Həqiqətən o. Axı, axı, axı, axı. Bu dediyim sözlər zarafat deyil ha. Fəqət Rabilənin adı yadından çıxır. Rical kitabından xüsusən deyir ki, bu Rabi hədis nəqlində və şərabxorluğu ilə məşhurdur. Və ya başqasının xoyinin sözü və başqalarının qayda deyir ki, bu Rabi düzdür, şərabxor idi, amma deyir nəqillədiyi hədisləri yaxşı deyir. Yəni ayı vaxtına düşür. Ha, belə şeylər var yəni mən. Tam kəlmə kəlmə deyir. Sözün canına deyir. Yahfur adında ravidir, Cafar Sadiq qayıdıb deyib ki, deyir, mənim deyir, sözümü dinləyib mənə itaət edən bir dənə adam oldu. O da Yahfur. Başqa bir adam deyir, görmədim ki, mənə sadiq olsun, axıraca məndən ayrılmasın və məni dinləsin. O da baxırsan, o da şərəf qorusun. O da yazırlar, ha? Hə, o da şərəf qorusun. Hə, yəni sözünün canı nə baxır? Sözünün canı odur ki, onda sən bu kafirlərdən, kafirlərdən, yox, O sözü də müsibətdir, qardaş. Sən bir də dərindən düşünsən, başqa vaxt deyirlər ki, məsuma tabiçilik. Məsumun, məsumdan gələn hədisləri kafirlər nə bilirlər? Məsumun elmi, məsumun dini qalıb kafirlərin əllər. Belə deyil, əhl-i tabiçilik demirlər, əhl-i beyt, əhl-i hədisləri kafirlər nə bilir? Allahu akbar, kəbirəm. Sən səqəlin hədisindən nə danışırsan, ey? Mənə də bəzi qardaşlar bilir ki, o səqəlin hədisindən niyə bu hədis ilmindən danışırsın? Buna görə danışıram. Sən danışırsan ki, əhl-i beytin tabiçilik, əhl-i beytin hədislərini kafirlər nəql edir. Sənə görə kafir bunların hamısı. Yalançı, lənətlənmiş və s. Ona görə, axı, sən fikir verir, Cafar Sadiq olsun, Muhammed Bağır olsun. Mədinədə doğulublar, Mədinədə böyüyüblər, Mədinədə elm alıblar, Mədinədə elm verirlər, Mədinədə yaşayıblar, Mədinədə də ölüblər, qəbirlər də Mədinədədir. Onlardan hədis rəvayətlə, rabilərin hamısı kürpəlidir. Xeyirdirmi? Hamısı uydurulur onun adından. Cabir Əl-Cufi. Cabir Əl-Cufi küfəli idi. İmam Cəfər Sadiq deyir ki, onu bir dəfə mən, məni görüşmüyüm. Atamın da yanında bir dəfə görmüşəm. Milyon artıq hədisi necə nəqlədi? İndi bax, küfəli idi də, vallahi ki, Tirmizinin hədis kitabını açmışam ilərində. Abu Hanifə, Abu Hanifə Cabir Əl-Cufi haqqında nəqlədi? Küfəli də Abu Hanifə. Deyir, vallahi yer üzərində ondan yalancı insan tapılır. Və bu insanın dilinə əlinə qalıb Cəfər məclisləri. Təbii ki, o Cəfər Sadiqdir, dən elm almayıb, aydın məsələlərdir, fəqət, fəqət əhlibeyt, əhlibeytin adından, əxi, adi bir şey deyib. Cəfər Sadiq demirsən, yaxşı, siğə. Əhlibeyt demirsən, yaxşı, siğə. Müslimdə gələn hədis, Səhi Müslimdə gələn hədis. Hədis kimdən gəlir? <coughs> Əli ibn Abi Talibdən. Yox. Müslim rəvat edir, Əli ibn Abi Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Yəni, Əli ibn Əbu Talib deyir ki, Allah Resulü Xeybər günü siğəni nə elədi? Haram elədi. Haram elədi. Qulaq. Mən əhl-i sünnəyə gəlib deyirsən ki, qardaş, əhl-i beytə görə siğə haramdır. Deyirsən, qardaş, bəli. <coughs> əhl-i beytdə nəqlim var. Mən əhl-i sünnə deyirəm ki, bəli. Müslimdə Əlidən səhi sənəddə gəlib siğə haramdır. Dəqiqinlə. Beyhəqqinin Sünanül Kubrasında Cəfər Sadiqdən soruşurlar, siğa barədə nə deyirsən? Deyir ki, o sinadır. Səyi sənədir qulaq. Əhlüsünnədə Cəfər Sadiq demirsən? Əlli qoyun, Cəfər Sadiq. Əhlüsünnədə Cəfər Sadiq, Əhlüsünnə Cəfər Sadiq qəbul edir. Əhlüsünnə kitabından Cəfər Sadiqdən sənəd də gəlir. Cəfər Sadiq deyir ki, siğa haramdır. Qulaq. Keçdi İsmailli şiyələrinə. İsmailli şiyələri Cəfər Cəfər Sadiqdən sonrakində ayrıldılar. Cəfər Sadiqdən hədis nəql edirlər. Gedirsən İsmailliyə deyirsən ki, ey İsmail, şeysən də, Cəfər Sadiqə qəbul deyirsən də, sizdə necədir? Yaxşı, bizim sənədimizi qoyuruq qırağa. Sizdə necədir? Cəfər Sadiqdən hədislər nə gəlib? Deyir ki, Cəfər Sadiqdən gəlib hədislər bizdə haram. Gedib siğə. Gedib Zeydlər deyirsən, deyir bizdə gəlib İmam Zeydin tam sənədlə ta Əlidən Zeyddən Sirə Arami. Gəlib bunları desən deyir ki, Cafər Sadiq ki, bomba şeydir, cənnətin sarıdır. Onu eləməyən cənnətin iyini duyursa. Təqiyyədən deyil. Təqiyyə yox, yəni təbii ki, Cafər Sadiq deməyib. Yəni uydururlar ona. Yaxşı, hə, Əhl-Sünnəti qoy qırağa. Amma İsmailli də ondan rivayət edilmədir. İsmailli də ondan hədis rivayət edib ki, Sirə Aramdır. Zeydi də rivayət edib ki, Sirə Aramdır. Hamı, müsibət nədir bilirsən? Söhbət ondadır ki, Qadif deyiblər ki, Cafəri Sadiq təqiyyə. Bəzi məsələlərdə. Çünki hədisləri ki, çoxsunu ki, Cafəri Sadiqin boynuna yüklüyüblər. Yaxşı, sual. Əli, yaxşı. Yaxşı, hər şey qoydum qırağa. Onda Əlinin hədisləri hanı? Hanı Həsən Əcəb? Əli xəlifə idi. Xəlifə idi. Kimdən qorxurdu? Hanı əldən gələn hədislər? Çünki bəzilə deyirlər ki, təqiyyə olub o vaxtı, gizlədiblərsə, çox elmi yadır. Hana əldən gələn hədislər? Hana hədislərdir? Hanı Cəfər Sadiqdən sonrakilərdən gələn hədislərdir? Barmaqla sayılır. Hamısı yüklüdürlər Cəfərin, sonra Muhammed Baqir, biraz da Demir Abdullah. Deyirlər ki, yanlış vardır. Ötün nəfsi bağlı bir anlar, Ya bu söhbət ondan gedir ki, qardaş, sən fikirləş ki, Əli xəlifə olanda təqiyyə eləmir. Yəni, xəlifə idi, kimdən qorxurdu? Onda hər şey açıq-aydın deyərdi. <coughs> Hanı? Hanı bu şeylər? Gəlib, Nəftül Balağada da şərh e, rəziyyatı, hədislər hansı ki, e, Abbaqırı tərifləməsi övrəri, daha o da əlhəmdülisə Nəftül Balağını bölüblər və səhirləri, zəifləri, o da uydurmalar <coughs> səhirləri. Çapların tərbi var, yoxsa? Fəqət üstündə yazır da deyir ki, əlinin deyir, Öməri Tovliyəni təqdim edir. İmam Hüseyin qəbul, yox, səhir, yox, qəbul eləmir deyəndə ki, Tərif yəni barəsində. Yox, tərif barəsində yox. Tərif barəsində yox, ondan söhbət getmir. Xor amili bu ki, deyirlər, e, filan hədis səhihdir, filan hədis səhihdir. Xor amili belə şeylər qəbul edir. Axı bir sənəcə də, axı. Mən bu gün, axı, bu gün mən hətta görürəm ki, bir dənə şeyə sevinirəm. Sizə bir dənə şey deyim, bu məndən başqa kim dindən eşitməmsiniz. Amma bu sözü bir dənə dəqiyyat da saxla, axı. İnşallah, vaxt keçəcək. Bu sözü xatırlayacaq. Mən bir şey sevinirəm ki, <coughs> bu kində hərəkət başlayır bir şeylərdən. Falan hədis səhidir, falan hədis zəifdir. Mən bir dənə şey görürəm ki, bu yol Şiə məzhəbinin dağılmasına aparır. İnşallah. Və salam. Onlar özləri öz başlarına oynasınlar. Məzhəb dağılacaq. Əvvəlki alimlər niyə var bu qapını bağlamışdı? Məsəbi qorumaq üçün. Qapını bağlamışlar ki, nə gəlib məsumlardan gözünüzdə yeri var, ayırmayın da səyəd, zəyib, zəyib, ayırmayın. Məsəbə vurmaq naminə. Qapı var. Hindi ki, qapını açırlar, ha, bu hədis səydir. Məsəb dağılacaq. Özləri öz başlarını oynayır. Hə? Orada da. Siz, siz mənim fikrimi, siz mənim fikrimi, hə, hə, siz mənim fikrimi. Bunlar da kitab-ül kafir məsələsi bir səhəcə, əxin. Söhbət ondan gedir ki, necə səhməndir, bax. Tutaq ki, belə bir adi bir şeydir. Məsələn, Nəhcül Balağa. Niyə görə Nəhcül Balağanı indiyənəcən belə ürəklə danışansansa, hədis səhih, səhih, bizdə ricalı bir var, beləsiənsə, niyə görə indiyənəcən bir dənə Nəhcül Balağanı çap eləməmsən? Məsələn, bir dənə alimi götürsün, təhqiq eləsin necə? Hədis, e, əhlin sözü, ya xütbəsi, ya məşəl, gəldi altında, hədis səhihdir, zəifdir, filan rahat, səhihdir. Niyə yoxdur belə bir təhvil? Bunlar, bunlar niyə görə buna başlayıblar, mən sizə deyim. Bunlar ona görə başlayıblar ki, artıq görürlər ki, biz bunların kitablarından dəlillər gətiririk. Məcburan deyil. Və məcburan, baxmırlar, ha, hədisin rahiyyə sərtləmir, zəifdir. Sərtləmir, uydurmaz. Və belə. Və bu qapını ki, bunlar açıqlar, Şəxsən bu bizə fərqdir. Şəxsən həm özümə ləzzət eləyir ki, əlhamdülillah ki, istədiyimə özə gəlmişəm, çatmışam. Bu çox da mən gözləyirdim. Onu bundan qabaq gözləyirdim bunu ki, bir dənə bu başlasaydı, biz də öz işimizi bilərdik. Əlhamdülillah özü başlayır, əla. Və salam. İndi bir dənə kişi istəyirik ki, rical elmi ilə, heç əl-sünnətə yox ha, kişiyənin öz rical elmi ilə çıxsın bizim qabağımıza. Bir dənə onda salamat hədis qoyacaq ya qoymuzu. Gəlsin. Höz ki, qatma asmadı. Gəl indi məşhəbi ayaq üstə saxla görüm necə Vallahi tam sənin sözündə. Tam sənin sözündə. Fəqət bunlar əxi, eləyiblər cahidəsinə. Bunlar fərqinə varmayıblar ki, bunlar hansı qapını açıblar. Bunu amil ağıllı idi. Ona görə qapını bağlamışdı və qeyriləri. Ona görə, axı, həbsçi də axı. Axbarın sən nə deyirsən? Həbsçin orasında bilir, burasında. Bütün həbsçi əzbər. Vətəni saxlamaq səhvdir. Və sadə şey 30 ciltdir. Gör, hansı kitabın müəllifidir? Yüz minlər nədir? On minlər nədir? Əzbərində sənədlə. Şiyənin məsəlini orasını da bilir, burasını da bilir. Sən gəlmişsən, sən gəlmişsən, sabahın uşağı, dünənin uşağı, deyirsən, filan hədis zəyir, özü qapı atırsan. Bu, əlhamdülillah, yaxşıdır və inşallah özünüz də görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, Nəticə, yəni bu nə ilə nəticələnəcək? Allah xeyir olsun. Lakin ərəb. Bir də qardaş o zəngidir, nə zəngi axıra kimi. Hə, heç yazmadı. İki nəfər oldu belə. İkisi də elə deyib ki, zax siləyə bilərəm, ikisinə demişim zaxsə. Nədən daha söhbət? Hə, axır yenə yəni də oldu ki, gedib araşdırasın. Nə gələcək? Hamısı elə dəxil. Bəhruzun. Haydi, yo, yo, yo. E, e, e şeydir, Qumskiyə oxşuyurdu. Qum tələbəsi. Hə, oxşuyurdu. Ərəb dincəli bilməsinə oxşuyurdu. Qardaş, normal. Qardaş, hə, qardaş sözü oxşuyurdu. Axı bir dənə bir söz deyim ki, ümumiyyətlə birincisi xeyrül əməldən qabaq üçüncü şəhadəti götürsən hələ. Çünki onlarda əsas iki dənə şeydir, bizim müxalif xeyrül əməl, bir də ki, Aliyyən valiyyullah kəlməsi üçüncü şəhadət. Onu bilirlər ki, o şeydir. Ona indi deyirlər. Vurdular axı. Ona deyirlər ki, o şeydir. Onun ələbələ, o amma şükür, ya. Hə. Ya, ya, biz dəfin edərik, xeyrül əməl e, hədislərində gəlib. Öz kitablarında gəlib. Fəqət o hədislər təbii ki, hamısı uydurma hədislərdir. Amma üçüncü şəhadət barədə o ki, 30 yaxın hədis gəlib onlar. İndi 25 hədisdir. Azam və iqaməyə dair. O hədislərin heç birisində Əliyyəm Əliyullah kəlməsi yoxdur. Hə. Yoxdur. Ona görə Xumeyni hətta Xumeynidir ya da Lənkərani müştəhidlər öz risalələrində azan bölümündə yazırlar ki, belə sətr altı ki, yazır ki, bu deyir azan tərkib hissəsindən deyil. Fəqət deyir azana bir sonradan deyir o Allah savab ummaq niyyəti də bir sonradan artırılır. Sonradan da artırılan şey aydın ki, bir də dində nədir, hökm nədir, bidətdir. Hər bir halda o barədə hədislər var. O, o hədisləri gətir mənə rical kitablarından, öz rical kitablarından bütün hədisdə uydurma çıxarır sənə. Problem yoxdur yəni. Yəni bu istədiyin hədisi gətir, uydurma çıxarır bir dənə salmaq ravi yoxdur ona görə. Aydındır. Ona görə o qapını kəsdilər, bitməmişsə əlavə. Ona görə Sonra ricam kitablarını deyərəm, yazaram mı sonra? Bu fədəh məsələsi var. Bu barədə nə nə nə deyə bilərsən? Belə yəni nə işini istəyirsən? Hə? İstəyir, nə var onu işitmək? Nə düzdür? Təbii ki, əqidəmiz düz istəyir. Gözünlər yani onların sözünü dedim. Ne işini istəyirsən? Onlar elədir də. Onlar sən dedim, ne işini istəyirsən? Sən, sən, ne, sən ne işitmək istəyirsən, onu danış. Desən ki, ağlamaq istəyirəm. Yox, yox, orada çox məqamlar var ki, o çox adamlar onu başa Quran kimdə var? Quran kimdə var? Fəqət bu barədə mən bir dənə dərs eləyəcəm. Dərs eləyəcəm. Dəstək eləyəcəm. Onların ubadı qəsidləri, ayə, hamısını gətirəcəm. Fəqət axı bir sənifədir. Mən istəmirəm ki, bu cür ayrı-ayrı məsələləri durum cavab verim. Vallahi axı, cavabı da. Bizim bir dənə bir dənə söz deməkdir. Bax bir dənə söz deməkdir. Bax bu cavablar var axı. Bu deyilən sözlər var qardaş. Bu deyilən sözlərin əksəriyyətinə birinci Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmanullah Minhaj Sünnədə cavab verir. 8 cildlik kitab var. Həm də kitab da var məndə yəni Saudiyadan aldığım, gətirdiyim kitabların içərisindədir. 8 cild kitab. Əlhamdülillah 8 cilddə bu indi deyilən şübhələrin demək olar ki, bir 70-80%-nin cavabı hamısı var. Necə lazımdır? Təhqiq elədi kitab. Onu qoydum qırağa. <clears throat> Və bu dəqiqə axı Abbaqr barədə nələr deyirlər? Fədək hadisəsi, xilafət məsələsi, o mağarada qorxub qoxmamaq məsələsi, sonra bəzi sözləri var Əbubəkrin. Sonra Ömər barədə Şeyxana Haram eləməsi, Fatıməni qapı arasında qoyması. Sonra Osman barədə nə ki şübhələr gətirdilər. Bütün şübhələrin cavabları hamısı var kitab formasında. Yəni dərsmi cavab vermək adi şeydir. Oturaram bu gün diktafonu qoyaram yanıma, gündə 4 dənə dərs hazırlayıb buraxıram internetə. Dəst tapatap, fikirləşmədən bir şey. Heç kitabsız vaxtsız. Heç e, fikirləşməyə də ehtiyac yoxdur. Hər şey məruf məsələlərdir. Fəqət, əxi, adam istəmir ki, belə xırdaçılıq eləsin. Əsas məsələ maraqlıdır nə? Kökdən. Aydındır? Yəni, məhzəbdə problemlər çoxdur axı. Hansı ki, o problemlərdə ən bir sələm danışmır. Yəni, elə şeylər var ki, heç danışmır. Danışıqdır inşallah, yanaşıq. Heç, hələ gözləyirik. Aydındır. Elə şeylər var ki, əxi, vallahi. Biraz da təbliğ. Elə şeylər var ki, heç bir söz şeylərdən danışmır. O şeylər açılsa var, əxi. Olsa yavaş-yavaş açılır. Bu, əvvəl Quran tərifə. Məsələn, bu Elman var, Elman Binəqədli. Ona mən hələ bu söhbətlər yox idi. Bəlkə 10 il bundan qabaq. Ona mən qiyabi söhbətim oldu. Necə qiyabı söhbət? Quran tərif barəsində bir şey yazmışdım. Azı-azı, əxi, 10 il olmaz, 10 il olmaz. Amma az bir 700 il manqa baba təxmin edir. Çünki Abbaqır nə vaxtı başlanıb? 4 il keçib, hədir 3 ildə 10 manqa var. Təxmini 7 il manqa var. Mən bir şey yazmışdım, gedib onun əlinə düşmüşdüm. Sonradan bildim ki, Binəqəddə Elman budur. Başqası yoxdur. Gör ki, mənə hətta Telefon, ona demişdim ki, telefonumu da verir. Hətta mesajlaşırdıq da. Bilmirəm, zəngləşmişdi, yadıma gəldi. Deyəsən, danışmışdı telefonda. Yəni, qiyabi üzümüzü görməsəydə belə bəhs edirdik. Hətta o mənə sonran təvəssül mövzusunda, sonran Quran tərtib mövzusunda kompüterda özü yazıb bir cavab da göndərmişdi. Sonra ona mən də cavab göndərmişdim. Və xülasə, hətta e, Quran təhrif barəsində hədis gətirmişdim, demişdi ki, o hədis Kitab-ül Kafidə filan bölümdədir, o bölümdə olan hədislər səhih deyil. Mən qaydı gətirmişdim ki, məclisi o hədisi səhiləşdirib, e, Saduq etiqadında, Kitab-ül Etiqadda o hədisi səhiləşdirib, səhildi bir də alim gətirir ki, o hədisi səhiləşdirsin. Bu şeylə də mövzu bitmişdi. Sonradan üstündən neçə il keçdi gör, sonra bu mövzular belə e, e qalxdı mövzular. Yəni bilsən nədir? Məsələ biraz axı vaxt tələb edir, hə. Yaxşı vaxt tələb edir. Çünki indi bu dəqiqə o dəfə mən məşrəxəyə də girəndə qardaşlara da dedim, elə sizin özünüzə də dedim. Bəzi qardaşlar axı elə bilirlər ki, məşrəxədə də maşallah qardaşlar çox idi. Onların özləri bizə xəbərdarlıq edir ki, izah edir ki, sizin özünüzə də deyirəm, belə qardaşlara da gedin deyin. Bəzi qardaşlar edilir ki, mən mən bütün gün oturub bunlar barədə yazıram, bunlar barədə araşdırıram. Yox, bəzi qardaşlar belə başa düşür də. Hə, Vallahi axı belə bir də misal deyəcəm, bəlkə də yer deyir. O bir adam var, deyir ki, filan adamın hobbisi. Mən də bu rabitə hob hobbi kimi bir şey deyirəm. <laughs> Yəni arada belə vaxtım olanda başım qatıram, belə keyfimi açıram. Yəni, ki onlardan durub, vaxtımın zamanı. <laughs> Tam ciddi sözümdür. Yəni, yəni, əlhəmdülillah ki, özümüzdə o boyda el, elm, yəni, elm növcular var. <coughs> Hədis elmidir, təfsir elmidir, usul elmləridir, fiqh elmidir və qeyr məsələlər bu gün mənim çalışdığım, düşündüyüm, fikirləşdiyim yalnız budur istifadə Misirdən o hmm. gətirdiyim kitablar və Saudiyada həccə gedəndə gətirdiyim kitablar və başqa yerdən sifariş aldım. İçində bir dənə rafisi kitab tapa bilməzsən. Heç ona həvəssiz də deyil. Yəni, deyir rafislərin rəd yazılan kitablar. Sonra həvəssiz də deyil. Elmi kitablar. Hamısı fikir kitabları, hədis kitabları təbliğ və bugün məşğul olduğumuz da fikirləşdiyim də yalnız budur. Fəqət bu o demək deyil, ha. E, yəni, dəvət olmayacaq. Yox, əlhamdülillah olacaq, fəqət hər şeyin vaxtı var. Bu gün, bu gün mənim fikirləşdiyim, düşündüyüm, daşındığım yalnız öz üzərimdə çalışmaq, yaxşı elm tələb eləmək, ən çox istədiyim də məsəl usul fiqh elmini, qavaidül fiqhi, yəni fiqh elmini mükəmməl öyrənmək, hədis elmidir, təfsir elmidir. Bu elmləri öz üzərində işləmək, çalışmaq. Bu da ki, azı bir, məsələn, 15 il, 20 il vaxt aparır. O rafisinə barədə dediyim inşallah kitabı da yazacam Allahın izni ilə. Fəqət istəmirəm ki, şey olsun. İstəyirəm ki, oturub, yaxşı bir bağ, əməlli başa işləyim. İmami Yəqris vardır. Belə necə lazımdır. Və istəyir, hətta biraz başa ötürləyəcəm. Ərəb dilində o gətirdiyim mətnləri ərəbcə orijinalını da gətirmək və sonra tərcüməsini. Yəni, hər tərəfli də tərcüməcək. Və elə eləyəcəm ki, məsələn, filan alimin rəyi yox. İcman olan məsələlər, bax, olarsa sözüm nədir? Yəni, demək istədiyim odur ki, yəni, qardaşlar hətta düzgün görünəsinlər. Bəzən arada deyirəm ki, bir dənə səhvli, bir dənə risalə yazdım, özüm də axırda peşman oldum. Qardaşların düzgün yön yönlənməməsinə görə. Bir də özün qardaşlar, indi mən tutaq ki, yazmışam, indi ehtiyac olunca orada heç mən vaxt sərfləməmişim. O həmin risaləni inanırım bəlkə də 2-3 günə yazmışam. Həmin risaləni bəlkə 2-3 günə yazmışam mən. Məndə də bu xasiyyət var, bir şey yazanda gərək axşam yatmayıb, o tez bitirir belə. Əslində bu elmi cəhətdən yaxşı üslub deyil. Əslində yaxşı üslub deyil. Gərək e, gündəlik müəyyən qədər vaxt ayırasan, tələsməyəsənsə, hər adamın bir xasiyyət var. 200 gün ərzində yazmışam onu. Əmir Risaləni. Yəni, deyim ki, ona çox belə vaxt sərf edilməmişəm. Hə. E, amma baxırsan ki, qardaşlar həris məsələ. Həris olma, olmasınlar. Otursunlar öz etiqadlarını öyrənsinlər. Amma bu o demək deyil, yəni də deyirəm ki, dəvət tərk edilməlidir. Yox. Təbii ki, dəvət e, məkana uyğun edilir. Təbii ki, məsələn, Türkiyədə durub bu mövzulardan danışır, ehtiyac yoxdur. Çünki orada problem hə, suflərdir. Amma bizdə problem budur. Və bizdə ən çox da adımı, e, şəxsən mənim özümə belə şey gələn nədir? Bu gənclər var, şey gəncləri. Fəqət ki, onları ki, yönləndirirlər belə səhv. Problem budur. Məsələn, şiyədir, gəl, şiyə, və belə olsun, gəlsin bir şiyədir, nəsə gök haqqı axtarır. Onlarda da güya ki, haqqı axtarır deyirəm ona görə ki, gənci olsun, qocası olsun, hamısı deyir haqqı axtarır. Neysə gəlir <coughs> bir ağanın, bir seyidin yanına, məşədin yanına. Dedi ki, şey, mən bir də haqqı göstər də. Qayda dedi ki, haqqı istəyirsən, sən haqqı Kərbalada tapacaqsan, Sifeyndə tapacaqsan, Cəməldə tapacaqsan. Yəni demək ki, haqqı sən fitnədə tapacaqsan. Demir sən haqqı Quranda tapacaqsan, tohiddə tapacaqsan. Yəni yönləndirmə də, o da yarıda gedir, oturur, Hələ mən danışmıram İslam tarixi necə yazılır, bu tarix kitablarındakı <coughs> müsibətlər, <coughs> təsəvvür ki, tarix Abbasilərin dövründə yazılıbsa, Abbasilərin zamanında Əməvilər istələr, Əməvilərin yaxşılığından nəsə danışsansa özünü türmədə görürdün. Bu ab havada tarix yazılıbsa, <laughs> Ab Abbasilərin zamanında, sən təbii ki, ta açanda tarixi hələ görsən ki, elə bir ki, tarixdə Əməvilər. Həsələ mən bu şeylərdən danışmıram. Fəqət yönləndirmədən Gör, necə? Ona görə belə insan səni gəlir, sənə Kərbalada qoşunda neçə nəfər olub, neçəsi uşaq olub, neçəsi qadın olub, neçəsi dəvədə olub, neçəsi atda olub, neçəsi minidi, neçəsi piyada. Rəqəmlərlə sil, amma desən ki, tohid nədə asınaqsın sənə bax. Heç adım da demir. Heç ümumiyyətlə deyir ki, tohid nə olan şey, deyəsən. Sıra gün biri gəlib, nəsə biləcəkli görüşməli oldu. Biz, mən meyilliyəm ki, buna tovhiddən danışım, qardaşlarına gəlib, onlar da 5 nəfər gəlibsə, 5-dən hələ 4-ə vaxt elə şey olub, əlhamdülillah, hamısı tövbə edib, indi biri qalır. Tələbə edir. Yox. Mən bunu yönləndirəm tovhidə, bu danışır mənə tarixdən. Yönləndirəm tovhidə, danışır mənə tarixdən. Və axırda dedim, yaxşı, Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə buyurur ki, bir dənə şirki bağışlamırsa. E, problem şirkdədir. İndi mən sənə sual verirəm ki, <clears throat> birbaşa gedib İmam Hüseyndən istəsən, problem deyil, deyir mən istəmirəm. Amma istəyənə də problem görürlər. Deməli sən problem sənə özün başdan yazacaqsan. Gedib İmam Hüseynə də. Yəni sözüm bu misal gətirirəm. Ha misal da odur ki, axı. Yəni xəbəri yoxdur toxuqdan. Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın gözəl sözü var. E? Deyir ki, bunlara deyirsən ki, bunlardan söhbət gedir, yəni şirk edirlər. Deyirsən ki, Allah şərik qoşma. Bəli. Deyir, mən Allaha şərik qoşmuram ki. Deyirsən ona, şirk nə olan şeydir? Deyir, bilmirəm. Deyirsən, bilmirsən, harada bilirsən, onu qoşursan, yox qoşmursan. Bilmirsən, o nə olan şeydir? Şişilən şeydir, içilən şeydir, başdan aşağı tökülən şeydir. Sən mən qəlbini adam bilirsən. Şandan alınan şeydir. Şirki qırı qəlbi ehtiyacı ki, zahir. Mən durum küçə səs deyirəm ki, sən mənim qəlbimi aradan bilirsən. Durum mən Allah subhanına söymüşü, kafir olmuşsan, mənim qəlbimi aradan bilirsən. Qəlbi ehtiyacı sən elə dilindən çıxan sözün, etdiyin əməlin sənin küfrüsün dəlildir. Dəlil yox, elə birbaşa küfr. Gün gəlmiş, bir qardaş gedib, zarafat onlardan birinə sual verib, şahqaq davranma. Hə, amma hələ sünnəyə haqqaqdan zarafat söyləyib. Bu da qayda onun nəticə yaxşıdır. Deyir, get soruş baş bilənlərindən ki, Fatimənin qəbri hardadır, qəbrini tapanda haqqı da tapacaqsan. Ağla baxarsan. Yəni ki, Fatimənin qəbri ilə O tapıb benim yəni, ağrıdır. Yox, Fatimənin qəbri. Yox, o tapıb benim ağrıdır. Hədicən qəbri ağrıdır. Bu nə sözdür? 124 min peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm çıxır, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Başqa hansı peyğəmbərin qədrini bilirsən artıq? Bu nə sualdır? Sual mən məndə bilmirəm. Yəni tarixdə Yəni söhbət ondan getmir, əxi. Hə. Söhbət ondan gedir. Gör, onlar tarixdə bunları belə öyrəndilər ki, tarixdə əhl-i beytə zülm edilib. <coughs> Əslində, əxi, Mahmud Şakir, rahməhullah, bu barədə gözəl yazısı var. Mahmud Şakir kimdir, birinci deyim. Əhməd Şakirin qardaşıdır. Əhməd Şakir hədisçidir. Mahmud Şakir də tarixçidir. Və Ər-Riyadda tarix fakültəsində dərs deyənlərdən idi. Vəfat edib şeyx Mahmud Şakir. Kitabı var Peyğəmbərin sirəsi, 4 xəlifənin həyatı, sonra 100-ə yaxın sahabənin həyatı, peyğəmbərlərin həyatı. Yəni sırf tarixçidir. Adı nədir? Mahmud Şakir. Onun kitablarında məsələ oxuya bilərsiniz rahat. Onlar belə çatdırıblar ki, tarixdə xüsusən də Əməvilərin vaxtında və biraz da Abbasilərin vaxtında <coughs> Əhlibeytə zülm edildi. Bu yalandır. Və gətirirlər ki, Əhlibeytdən filan kəsi, məsələn, İmam Rəsanın filan kəsi zindana basıblar. Məsələn, Hüseyni e, şeydə öldürüblər, e, Kərbalada öldürüblər. Belə əslində belə deyil axı. Əslində burada söhbət Əhlibeytdən olub Əhlibeytdən olmamaq söhbəti deyil. Əslində söhbət xəlifəyə qarşı çıxıb çıxmamaq söhbət. Dəxli yoxdur. Əgər biri çıxıbsa və ya etiraz edibsə və ondan gələn təklifi rədd edibsə, qəbul etməkdə nəysə, elə lord dillər. Xilafətlə problemi olubsa, olub kimdədir? İstəyir əhl-i beytdən olsun, istəyir əhl-i beytdən olmasın. Əgər bir problem olmayıbsa, türmədə olmayıb. İstəyir əhl-i beytdən olsun, istəyir əhl-i beytdən olmasın. Bu hər iki tərəfdən də var. Məsələn, misal, tutaq ki, Hüseyin şehit edildi. Niye göre? Çıkmıştı. Buna göre. Yaxşı. Ee, sonra Zeyd. <coughs> Zeyd. Zeyd İbn Ali. Muhammed Bakirin kardeşi. O kes bunların dedikleri 12 imamdan değil. Zeydilər o imamdır. O da şəhid elədilər. Şübhəli o da Allahlar. O da qarşı çıxmışdı xilafətə. Fikir ver ha. Cəfər Sadiq. Türmə üzü görür? Evet. Muhammed Baqır türmə üzü görür? Yaxşı. Niyə görə türmə üzü görmür? Məsciddə də rahat şəkildə elmində heç bir problem də olmur. Çünki xilafət necə problem olmur. İndi bunun əksini əhlibeyt olmayanlar, yəni əhlibeytin içərisində belə də olub, belə də olub. Problem əhlibeytdən olmaq söhbəti deyil. Sən indi çıx əhlibeytdən qıraxar. Şafi, hələ heç nə qırağa çıxmıram. Şafi, Malik, Abu Hanifə, Əhməd. Dördü də türmə üzü. Hansı əhlibeytdən? Bir dənə Şafi, e, e, Haşimlərdən olub, Əhl-i Beyt Haşimlərdəndir. Əhməd Həmdəl Vəxşi. Qalanları hamısı biri xəlifənin təklifini rədd bilir, biri xəlifə xilafətlə problem. Heç biri də yaxşı İmam Malik Mədinədə deyildi. Cəfər Sadiq Mədinədə idi. İmam Malik türmədə olanda Cəfər Sadiq məsciddə bəsləyirdi. Həmin dövrdə Abu Hanifə də Kufədə yaşayırdı. Abu Hanifə də türmədə çürüyəndə Cəfər Sadiq rahat məsciddə dərsini verirdi. Heç ona toxunanmıyor. Söhbət, söhbət. Əhl-i beytdən olub olmaq. Fəqət bunlar görüblər ki, əhl-i beytdən bəziləri var, türmədə olub, bəziləri şəhid olub. O da daxili yoxdur, o 12 imamdan da qırağa çıxır, hələ əhl-i beytdən. Biz əhl-i beyt olmayanları götürəli 4 məsəl imamı. Hamısı türmədə olubdur. Və ya əhl-i beytdən olsun və ya əhl-i beytdən olmasın. Xilafət heç bir problemi olmayan da heç bir problemi olmayıb. Yəni fəqət bunlar gör, əxir, məsələyə hansı prizmadan baxır. Onların baxdığı prizma budur. Əhl-i beytdir, əhl-i beyt. Əhl-i beytdir qutardır. Elə deyil axı. Cəfər Sadiqə niyə heç nə eləməyiblər? Muhammed Baqirə və onun atasına niyə heç nə olmuyor? Və əhl-i beytdən olmayan dediyim adamlar və qeyriləri. Niyə türmələrdə qalıb hətta türmədə ölür? Neçəsi türmədə ölür? Əhl-i sünnət imamları. Əhl-i beytdən deyil. Bir şey var, bu Abbasilər olub. Yəni, mən Abbasilər Hətta tarixə də düzgün baxmırlar. E? Abbasilər kimi nəslindən? Abbasın nəslindən gəlir. Abbasın nəslindən. Belə çıxır ki, onlar da əhli beytdir. Əhli beytdir, əxi. Biz bilirik. Onlar sonra onlara sözü veriblər. Bunlar, bunlar gözləyirdilər ki, Abbasilər gələcək, hər şey yaxşı olacaq. Gördülər ki, heç nə yaxşı olmadı. Aydındır bundan aləmi. Bir də əslində, əslində belə götürəndə Abbasilər əməllər heç nə, heç bir Pislik olundur. Əlhamdülillah, müsəlmanların xəlifələri olublar. Allah Azəvə və Kəllə hamısına rəhmət eləsin, günahlarını bağışlasın. Fəqət istərində adil olanlar olur, zalim olanlar olur, mümin olur. Yəni, qardaş, necə hamı, indi, hamısı cənnətdən enən mələklər deyildi ki, adi bizim kimi cəmatın içindən çıxanlar idi. Əlhamdülillah, onların sahəsində Azərbaycan fəth edildi. Bugün onların sahəsində biz Allahın içində müsəlmanıq. İslamı qanları ilə, canları ilə, malları ilə bütün dünyaya yayırdılar. Sən Rafisi neynəmsən? Səfəvilər neynəmsiz? Əksinə. Osmanlılar e, Avropa fəthləndir, gəlib arxadan zərbə vuruldur. Dalınca dediyim şey. Sən indiyənəcən sən şiyə. İstər Fatimi dövlət olsun Misirdə. Sən indiyənəcən neynəmsən? İslam üçün kafirə qarşı. Neynəmsən ondan danış. Bu 14 əsrdə. Şükürlər. Sən özün yoxda axı nəsə danışırsan? Onlar qardaşlar. Söhbət bundan gedir. Nə bir kökənidir kafir diyarı fəthiləmsən. Nə bir müsəlman üstünə gələn kafir ordusunu geri otuşdurmursan. Əksi nə qədər istəyirsən. Nə qədər istəyirsən. O Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahmehullahın bax, ona görə İbn Teymiyyə Minhaj sünnədə bu Minhaj sünnə yazıb da. İbn Teymiyyə rahmehullahın vaxtında Bağdadı gəldilər, şiyələrin əli ilə satdılar, adları hətta məlumdur. Şiyələrin əli ilə hansı ki o, o satan şiyələr var ha, bu gün şiyə alimləri, şiyə şairləri onları məhv Və İbn Teymi Rəhməllah deyir, deyir, deyir, bəcbəxsiz ona görə ki, deyir, deyir, xainlik elədilər Monqol tatarlarına verdilər, onların deyir, istilası ilə nə qədər əhl-i beytdir həlak, nə qədər əhl-i beytin deyir, namusuna əl uzadırlar. Harada da deyir əhl-i beytə örmən? Deyir, biz bunu deyir, hər gün görürük. Boş-boşuna danışırıq. Bu 12 imamın içində, imam içindən başqa kim sənətlərlə var? Sonra İmam Ərdəli. Qardaş, hamısı ya, sən nəsəldə. İmam Mehdi yoxsa, İmam Mehdi qiyamətə yaxın gələcək, doğulacaq. Hə, sənin nəslindən olacaq. Yaşlı 11 imam olacaq. Hamısının nəslindən. İmam Ərdəlinin nəslində kimsə var orada? Qardaşım. Ha bu 11 nəfərdir. 11 nəfərlər. Hə. Yox, yox. Yox. Kimin qolmadı? Yox, bunlar bunlar bunlar Hüseyn Hüseynləndir. Hüseynin də Hüseynin yalnız Farsdan olan 7 var, Farsdan olan övladlarıdır. O öyle dedim ki, Aydın məsələyə, söhbət ondan getmir. Hətta Yox, yox, hətta burdan da gələnlər hamısını qəbulləmirlər. Məsələn, Həsəndən gələn. Yox, yox, hətta Hüseyndən gələn. Həsəndən gələn. İmam, imam deyir qəbul eləmir. Məsələn, məsələn, tutaq ki, Muhammed Baqirin qardaşı Zeyd. Zeynul Abidin Məxluq. Onlar Zeydi Əhlibeytdən qəbul eləmirlər, oradan Zeydilər çıxıb o imam sayırlar. Bu tərəfdən Cəfər Sadiq və İsmail. Buradan İsmaillər çıxıb. O 11-ci yoxdur, Həsən Əskər. O öləndən sonra 25-dən çox firqə çıxıb. Ümumiyyət onlarda bir sənə şeydir, axı. Hər imam öləndə 20-30 firqə çıxır. Hər imam öləndə çıxırdı. Bunlar hamısı tarixdə var axı. Kitablar var, şiə firqələrinə dair. Elə şiə alimlərinin özlərinin yazdığı. Növbəqdinin kitabı kimi, Firaqu Şiha. Amma məsələ ondur ki, onlardan bəziləri qalıb, Zeydilər kimi, Hətta Yəməndə demək olar rəsmidir. İranda onlar, Yəməndə onlar rəsmidir, amma e, şey, bəziləri isə qalmır. İndi havasədə olursa, fikir olaraq qalırsa da belə bir məsələb olaraq bir dövlətdə rəsmi qalmır. Amma bu firqələr olub. Və hətta e, Şeyx Mufid, çox güman ki, Şeyx Mufid, mən inşallah Şeyx Mufid deyil, İmam, imam, onki, bunlarda bəzi hədislər var, e? imam, onki imamın adı ilə əlaqəli. Şeyh Müfidir ki, bir, bir hədis yoxdur bizdə, yəni səhih, yalan deyir. Yəni, onki imamın adları ki var, təyin, bizdə də səhih belə bir hədis yoxdur deyir ki, onki imamın adına dair. Gör nə deyir? Deyir, elə bu səbəbə görə də, deyir, bir imam ölən kimi, deyir, firqələr çıxırdı. Ona görə deyir, biz şiələr, <coughs> şiə firqələri, imamların adları və təyinində ixtilafa düşdülər. Aydındır. İmamların sayı və təyinli ixtilafa düşdülər. Hə. İndi biz gördüyümüz bu cəfərlərdir. 12. Hə. hə, hə. Aydındır. Sən radiyallahu anh nədən söz Əslində bu şey firqələri var axı. <coughs> o, o zaman, o dövrdə çox olmuyor. Fəqət artıq o dövrdə axı, o dövrdə bilmirəm. O dövrdə e, artıq o dövrdə belə şeylərin çoxsu yox idi. Var idisə də bu cür deyildi. Fəqət artıq başlamışdı onların adından hədis uydurmaq. O var idi. Ona görə məsələn e, İmam Buxari Cəfər Sadiqdən bir dənə hədis nəqilləmir. Cəfər Sadiqdən bir dənə hədis nəqilləmir. Niyə? Səbəb bu idi. Yəni o ondan hədis nəqliyən, yəni adından hədis uyduran dəhşət idi. Artıq insan məcbur, yox məcbur qalırdı ki, ümumiyyətlə Cəfər Sadiqin adı gələndə daha hədis qəbul eləməyəsən hədisi saxlayasan. Çünki yəni e, görünür baxı <coughs> şeyi. Var, söhbət Buxarıda, Müslimdə var, Cəfər Sadiq hədisdə. Məsələn, o Səqələynlə də demişəm. Və həcc məsələsi var, həcc. Bizdə e, İslamın rukunlarından biridir. Hə, bizdə əhlüsünnədə həcci tam təfərrüatı ilə şərh edən bir hədis var. Çox hədislər var, fəqət bir hədis var. Həcci tam təfərrüatı ilə şərh edir. Həmin hədis Səhih Müslimdə gəlir, Tirmizinin Sinəndə də gəlir. Deməli, İmam Müslim və İmam Tirmizi və qeyriləri bir ravidən adil, siqa bir ravidən, o Cəfər Sadiqdən, o Muhammed Baqirdən, Muhammed Baqirdən Cabir ibn Abdullahdan, o da Allah Rasulundan. Hədis Cəfər Sadiq və Muhammed Baqir sənədi ilə gəlir. Və həmin hədis bugün bizdə olan həccin fikri ki var, həmin hədisin üzərində qurulur. Yəni, xülasə, bugün biz həccimizi, həcc fikkini, Əli-Beytdən gələn hədsin üzərində vurmuşuq. Hətta Şeyx Albanin o hədsin şərhinə dair xüsusi kitab var. Kitabın adı belədir ki, Cabir, Cabir İbn Abdullahın nəqillədiyi həcc hədsi. O həcc haqqında xüsusi kitab var. Və bu gün, yəni biz həcc, yəni Əhlüsünnətin hər milyon milyonlarla həccə gedər bu hədsə görə həccini edir. Yəni həccimizin sənədi odur. Əhl-i beytdən gəlir. Müslimdən. Fəqət sözüm odur ki, o qədər, o qədər, özü əhl-i beytdən bizə gələn səhih sənədlər nə gələn hamısı, həbslər nələrdir ki, haramdır, ayaqlar yıxılmalıdır. O dəfə Beyhaqqının, Beyhaqqının Sunanul Kubrasında əhl-i beytdən çox hadislər gəlir. Beyhəqi şərifin tələbələrindəndir. Sunanul Kubrası 25 minə yaxın hədisdir. Əlhamdülə xeyli hədis var, maşallah çox şeydə toplayıb. Məsələn, o dəfə baxıram, namazda əlləri bağlamağa dair sənədlə əlini öz tələbəsindən gətirib. Əlini öz tələbəsindən gətirib. Yox, deyir, əli deyir, təkbir gətirdi, əllərini sinəsində bağladı, rukiyə gedənəcən əllərini açmadı. Əlbəttən gəlb, əlhəmdir. Fəqət o qədər yalan yayılmışdı ki, o qədər. Artıq, xüsusən Cəfərin adından. O da Küfəli. İmam Cəfər Səhəl Mədinədəndir. Küfəli ondan hədis nəqdir. Oturub orada hədis nəqdir ondan. Və hələ mən danışmıram təqiyyə məsələləri, şiələrin yalanlarından, mən belə şeylərdən, hələ mən danışıram o vaxtki ilk şiələrdən. Qardaş, bunu mən danışmıram ki, bu gün oturmuşam burada, üstündən neçə, 10 əsrdən artıq kisir, istədiyimi tutar ki, danışaram, danışmıyorum. Bundan getmir sözlər. Ge götürək küfədə yaşayan alimləri. Götür Abu Hanifəni. İlk şiəli məkanı küfə. Gör nə deyir bu adam? Sözə baxır. E. Deyir, qabağıma çıxan hər kəsdən hədis götürə bilərsən, elm ala bilərsən. Yolda istəyir süpürgəsi olsun, mən zərfatca deyirəm. Kimdən istəyirsən şiələrdən başqa? O da belədir, qabağıma çıxan hər kəsdən hədis götürə bilərsən, elm ala bilərsən, şiələrdən başqa. Hələ rafislərdən söhbət gedir, ha. İlk küfə şiələrindən, həm babatlarıdır. Onlardan başqa. Və səbəbini açıqlayır. Deyir, çünki onlar, səbəbə bax, deyir, çünki onlar birinci hədisi uydururlar, sonra uydurduqları hədis üzərində dinlərini qururlar. Uydurduqları Birinci hədisi uydururlar, sonra uydurduqları hədis üzərində dinlərini. Təsəllə ki, bu abu havada əxi. Hamı kafirin adından danışardı. Hamı, nə bilim, e, elə məsələlər var əxi burada. E, yəni, sən biraz çətin olacaq sizin üçün. Fəqət hədis elminə dair məsələlərdir. Çox qəribə məsələlərdir. Məsələn, bunların <coughs> usul, e, usula dair olan hədisləri və s. Bir dənə, e, deyəsən, Qeys ibn Səlim əl-Hilalidir və yaxud Səlim ibn Qeys əl-Hilalidir. Neysə, xülasə, o olsun və ya başqaları bunlar iddia ediblər ki, bunlar nədirlər? Bunlar deyirlər ki, əslində <coughs> İmam Cəfər Sadiqin zamanında və Muhammed Baqirin zamanında onun hədisləri, onun fətvaları, xüsusən də fətvaları yazılırdı. Təbii ki, biz şey ki, hanı fətvalar deyirlər ki, yoxdur. Fəqət həmin fətvalar, həmin rəvayətlər bugün kitab-ül kəhfdədir və filan kitablarda bir sənəddir. Yaxşı, həmin fətvaları yazan kim idi? Ta ki, filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs. Həmin filan kəsləri rical kitablarında baxırsan, hamısı küfürdə iddiam Hətta usul var, əqidə. İmamdan birbaşa götürənlər iddiam edilir küfürdə. Fəqət bu uzun mövzu, bu başqa mövzudur. Bu mövzu ətrafında gərək vaxt gələr bir gün danışım. Yəni bu təmiz ayrı bir mövzudur. Bu mövzu ümumiyyətlə heç danışılmır. Kim iddia edir bunları? Hə? Özləri? Özləri hamısı iddia öz rical kitablarında küfrdə iddia edir. İddia edirlər. Ha, hə, yoxsa? Yox, qadim hamısı. Rical kitab, o rical kitablar hamısı qədim kitablar. Açırsan iddiam et, iddiam olunum hamısı. Küfrdə var. Mənim olan küfrdən bir xəbərləri varmış. Söhbət bir səndən gedir, axı. Məndə bu tamam olur. Axı, axı, axı, vallahi. Yəni, o mənə zəng edənə də elə dedim. Dedim, haqqı istəyirsən sən, Dedim, mənə haqq bəllidir. Dedim, bildirdin deyə müzakirə eləyirdi. Bilmirəm də kim idi. Mənə elə gəldi ki, ərəb nincadın belə danışığından, dedi, məhzəbini bilirdi yaxşı. Dedim, get, araşdırmaq istəyir. E, dedi ki, mən araşdıracam sən deyənləri. <clears throat> Ona müfidin bir iki sözünü gətirdim. Səqələ ilə bağlı danışırdı. Hə, Səqələ ilə mənə sor. Gördüm, sual vermək istəyir Səqələ ilə. Dedim, bura bax. E. O hədis mənim dəllimdir sənə qarşı. Səndən əhl-i beytə nə? Hə? Promo da belədir birdən o zat üzə çıxışı görsərsiniz. Dedim, dedim Əhlibeytdə sənə, bu bugünkü şiə məsələsinin Əhlibeytlə nə əlaqəsi var? Bu hədisi Əhlibeyt hədisini mənim dəllimdir sənə qarşı. Əlhamdə Əhlibeytdən götürmüşük etiqadımızı da. Çünki o da Əhlibeyt deyəndə doğrudan zarafat deyil axı. Əhlibeyt deyəndə həm gör Əhlibeytin adını gör, əhl doğrudan axı baxıram. Əhlüsünnətin kişiləri olub. Hələ bu cür fitnə, Əhlibeytin adına yazılan bu cür yalanlar içərisində necə naqqaş nəsəcil Əhlibeytin, belə deyək, elmi mirasını qoruya biliblər. Əhlüsünə kitabı. Doğrudan böyük işdir. Sən o hədislərə baxsan axı. Ona görə Buxarının sözü var ki, deyir, bir cahillərə görə hədis elminin işi bir kəhanətə, sehrə bənzəyir. Və deyir, onların hədis üzərində işləməsi bir naqqaşın bir zərgərin <coughs> bir naxış vurmasına bənzəyir. Bir dəyərli qaş üzərində. Yəni, dəqiqlik tələb edir. Doğru da əhl-i sünnə. Çünki əhl-i beyt deyəndə tək bundan dedi 12 nəfər nəzərdə tutulmur ki, sən təsəvvürlə ki, əhl-i beyt deyəndə Ayşə nəzərdə tutulur. Əhl-i sünnədə axı Ayşədən 2000-dən artıq hədis gəlir. Əhl-i beytdir də. Sonra əhl-i beyt deyəndə İbn Abbas nəzərdə tutulur. Fikirdir. Əhl-i sünnə İbn Abbas əhl-i beytin əlhamdülillah alimlərindəndir. İbn Abbasdan iki tərəfli əhlüsünnə elminə alıb. Bir hədis elmi cəhətindən 2000-ə yaxın hədis, 2000-ə yaxın hədis İbn Abbasdan, bir də Quran təfsirində bəlkə 1000-dən artıq ayənin təfsiri İbn Abbasdan. Elhamdülillah. Əliyə keçək. Əlidən sırf hələ təkcə Əlidən nəql olunan hədislər 500-dən artıqdır. Ömər Ömərlə Əlinin rivayet etdiyi hədislər əhlüsünnə kitablarına eynidir. 500-dən artıq az hədis deyil axı. 500-dən artıq hədis az hədis deyil və başqalarından gələn hədislər, yoxla deyirəm, nadir hədislər olur. Gör, İmam Muslim <coughs> o cür yalanlar içərisində necə naqqaşla, səyi sənədlə seçib əlhəm də o ravilərdən tapıb, götürüb həc hədisini. Bugün Cəfər Sadiq Muhammed Baqirdən nəqli ilə Cəbr ibn Abdullahdan gələn Peyğəmbərin hədisi əsasını həccimizə edilmiş. Bütün həc o hədisin içindədir. Və və s. və ilə axır, yəni. Çoxdur. Hamısı əlhəm də əhl-i beytdir. Və misallar həddindən artıq olsun, sırf etiqada dair. Və əhlibeytdən, hətta Səfərəyin də bəzilərini yazmışam təvhidə dair və sər əhlibeytdən gələn bəzi hədisləri ərzünə kitablarında misallarını gətirmişəm. Böyük şeydir. Amma sən gör, axı, o vaxtı nə qədər yalanlar atırlar üstlərinə. O qədər yalan şeylər rəvat ediblər ki, artıq e, hədis əhli çəkinir. Məsələn, bu biz adi zamanımızı götürək. Məsələn, bir də adamı götürək. Məsələn, bir adamın adından hamı danışsa, bilinsə ki, hamı onun adından yalan danışır, artıq istər-istəməz insan ondan bir xəbər çatanda deyəcək, eşitmək istəmir. O saat şübhə altındadır. O saat ehtiyat bu tutacaqsan ki, qardaş, hamı bunun adından danışır. O da bilsən nə idi əxi? O da ki, <clears throat> o vaxtda əhl-i beytin, bir dənə bu yadda saxla ki, əxi, təbii ki, bizə görə əhl-i beyt məsum deyil, Əhlibeytin adından həmişə istifadə edirdilər. Həm dini cəhətdən, həm siyasi cəhətdən. Çünki Əhlibeyt elə bizdədirlər, deyir sarı, sarı sin. O incə bir şeydir, sarı sindir yəni. Əhlibeyt peyğəmbər ailəsi istifadə edirdilər. Və bəzən də Əhlibeyt bunu anlamırdı da. Məsələn, adi Kərbalada Küfə Əli fikir ver. Yezidə Abdullah ibn Ömər biyyətləməmişdi. Kimin oğlu idi? Ömərin. Abdullah ibn Zübeyr biyyətləmiş, eləməmişdi. Kimin oğlu idi? Zübeyrin. Muhammed ibn Abu Bakr biyyətləməmişdi. Kimin oğlu idi? Abbaqırın. Hüseyin ibn Ali biyyətləməmişdi. Kimin oğlu idi əlinin? Dördü də bir yerdədir. Zübeyrin, Ömərin, Abu Bakırın əlini. Gör ha. Deyirdilər ki, düşmən oldular bunlar. Oğlanları bir yerdə. <laughs> Nəysə, bundan danışmıram. Nə üçün küfə əhli çağıranda Hüseyni çağırdı? Nə üçün Zübeyri çağırmadı? Abdullah ibn Öməri. <coughs> Çünki əhl-i beytdir və küfə ilə istifadə edirdi. Və ona görə fikir ver hə, və Muhammed ibn e, və sonra e, şey e, deyəsə Muhammed ibn Hənəfiyyə də orada olur. Xulasa, yəni qoymurlar Hüseyni getməyə. Hüseyni qoymayanda gör nə deyirlər. Hətta bu nəhkül balaqada da var. Əlinin sözü ki, küfə əlində vəfa yoxdur. Tənimli küfə əlində. Onları arvat, sifət, zat, ilk şişələrini müsibət günə salır. Gör nə deyim. Nə sözü var qala? O da konkretcə belədir. Ya, deyir, 50 öz şişələrinə müraciəti. Dəvlin, Allah öldürürsünüz sizi, kaş görməyəydim sizi. Qadın sifətində olab da, e, kişi sifətində olub qadın, e, qadını oxşayanlar, belə-belə əli başlı sövməyə olur. Hə, hə, həqiqətən də belə olur. Söhbət ondan gedir ki, əxi daima istifadə edirlər əhliyyətlər. Hə, hə, bu belə bir şey. Şöl, şöl, şöl. Yox, yox, bu bələndə olan deyil, şey, bir adı vermədik. Bir dəfə biraz belə şey tuturur, amma promoy bir dənə şəxsin söz deyirlər. Yengəvur özdən insana təqdirdə var. Hə. Qardaşları belə bu art qardaşlar. Ali radiyallahu anh onlara qarşı təhrət. Yox, hayır, dəhşət, dəhşət sözləri var. Yoxsa sən o sözləri oxusan, dəhşətdir. Axı bir də bu və, və xülasə sözü nədir? Əhlibeytdən daim istifadə edir. Ona görə fikir versən, Uzbeyr, Abdullah ibn Uzbeyr və Abdullah ibn Ömərdir, Hüseynə deyirdilər ki, getmə, niyə görə səni kim çağırır? O kəslər ki, sən atava da xəyanətlədilər, qardaşıma da xəyanətlədilər, Əliyə də xəyanətləmişdilər, Həsənə də xəyanətləmişdilər həmin küfə cəmatı, həmin şiyələr. Hüseynə də xəyanətlədilər. Sonra Zeyd, Zeyd ibn Əli, Muhammed Bazim qardaşı, ona da xəyanətlədilər. Daima belə olur və hə, istifadə ediblər əhl-i beytin adından. Aydındır? Ona görə e, və tarixi və hədis uydurma hərəkatı, hədis uydurma, hədis uydurma hərəkatı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu demişdi olacaq. Bu təcrübə deyil. Allah Resul demişdi ki, "Mən kəsəbə aləyyim muammidan fəliyətbəvvə məq'adahu minən-nar." Kim mənim adıma yalandan hədis uydursa, yerini cəhənnəmdə hazırlasın. Və 70-dən çox 100-ə yaxın sahabə nəqləyib bu hədisi. Bunlar demək söhbət odur ki, heç Peyğəmbərin adından da heç hədis yoxdur bunlar da. Hamısı Cafar Sadiqin boyuna yıxılır. Və bu öz müsibətdir ki, əxi. Bu öz müsibətdir ki, adil insan üçün, düşünən insan üçün kifayətdir. Bax, Quran-ı Kerim deyir ki, Atiullah və Atiur Rasul. Allaha və Rasuluna tabi ol. İndi ayələr demirəm, həddən artıq çoxdur, sadalmağa da ehtiyac yoxdur. Həmin ayələr Allaha və Rasuluna tabiçiliyi əmr edir və heç bu aylar olmasın. Aqil insan, yəni əqil, ağıl səndən bunu tələb edir ki, əqli cəhətdən, fikri cəhətdən insan bilir ki, bu dində şəri' yəni şəriət qoyan, hökm verən Allahın Rəsulu idi. Allah Azəbə Kəllə buyurur, e, İnnə ənzəlnə iləykə zikrə lütübəyyinə linnəs mənumsilə iləyk biz sənə zikri, yəni sünnəti nazil etdik, onlara nazil olanı onu açıqlayasən deyə. Allah Rəsulü açıqlayan idi bu Qur'anı insanlara. <coughs> Və ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Mən yuti'ir rasul faqad ata Allah." Kim Rəsulə tabe olsa Allah tabe olub. Və ona görə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ya yuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi və rasul." Ey iman edənlər, Allahın və Rasulunun qabağına çıxmayın. Yəni Allah və Rasulunun hökmünün qabağına söz gətirməyin. Başqasının kim olursa olsun. Yəni mən bu gün sənə deyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyib, sən deyirsən ki, Cəfər saz belə deyib. Sözüm onunla deyil, sözüm onunla deyil ki, axı. Aqil insan düşünür ki, gəl müqayisə edək. <clears throat> Qoyaq bura Əhl-Sünnətin kitablarını, hədis kitablarını, Buxarini, Muslimi, qoyaq bura Kitab-ül Kəfini. Və qeysi. <laughs> Əhl-Sünnə kitablarında gələn hədislərin hədisləri 99 faiz Peyğəmbərdən nəql olan hədis. Hələ, bax ha, hələ mən danışmıram səhiyyəli zəiflikdən. Çünki adi adam üçün, deyir ki, mən nə bilmir, bu səhiyyədir, bu səhiyyədir. Mən bundan danışmıram. Adi belə məntiqlə danışıram, sadə məntiqlə. Gəl belə baxaq. Oxuyandan sonra ki, Quranda o cür ayələr var, məntiq də bunu tələb edir. Yəni belə deyir də, sual verirəm. Əli, namazı kimdən öyrəndi? Və salam, o kimdə həbsin yiyib? Və salam, bu ayə kimə nazil olub? Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum. Bugün sənin dinin tamamlandı. Allah Resulünün salgında din tamamlanmış deyə yox. Qutardı. Bütün şəriyyətin əhkamları bəyan edilmiş deyə yox. Ha, ah, indi sabah birdən şiir kitabında oxusan ki, yox, din imamlarla tamamlandı, çaşma. Bizim şey deyərsən, çaşma, yəni belə bir şeyi rast gələcəksən. Deyəsə, rast gəlsən ki, imam, imam, imam peyğəmbərin qoyduğu hökmü nəsx eləyə bilər, hökmü aradan qaldıra bilər. Belə şeyləri qalsa, de cümə məsələsi, cümə. Cümə Quran ayəsi ilə, peyğəmbərin hədisi ilə əmr edilib, İmam gəlib, Mehdi nəsx edib, deyib ki, mən gələnəsə. Hə. İmam, kim deyir peyğəmbərin qoyduğu hökmü nəsx eləsin? Yəni bu şeyləri deyən, bu şeyləri gör, görsə, Yəni çəkim zədləmək üçün o bu nədir? Ən xülasə, xülasə, əl-yevmə bizim inancımız budur. Əl-yevmə din Allah arasında tamamlanır. Onlara görə din imamlarla tamamlanır. Yəni din naqisdir, imamlar tamamlayır. Peyğəmbərin qoyduğu hökmü imam ləğv edə bilər, ləğv elədiyini o qoya bilər. Keç necə istəyirlər özü bilər. Biz bunları görmürəm. Bizə görə din tamamlanır, yaxşı. Din tamamlanırsa hər şeydə Allah Rəsulundan götürür. Hər şey. Hər şey. Və dəlil Quran. Quran dəlil niyə qoyur? Quran deyir ki, əqimus salah, namaz qıl. Necə əməl ediblər? Peyğəmbər izah edir. Bunlar qılıblar, namaz qılmayıblar. Ramazanda oruç tutmayıblar. Hə? Həccliklər eləməyiblər. Cihad, ticarət, bütün, etiqat, bütün şəriətin əhkamlarını icra ediblər. Allah Resulü öyrədib onlara. İstəyirsən, ədi? Namaz Cafər Sadiqlə başlamayıb ki. Yox. Sən mənə dəli gətirsən ki, Cafər Sadiq, Cafər Sadiqlə o elə ki, namaz Cafər Sadiqlə. Sən iddia edirsən ki, din Cafərlə başlayıb. Biz düz deyiləm. Deyəm. Din Cafərlə başlamayıb. Din Allah Rasulunla başlayıb. Ondan gətirmələ. Fikir ver, hələ bu adi, sadə, hələ mən səhiliyi, zəifliyi demirəm, bax, adi məntiqlə danışıyorum, sadə məntiq. Əlifin də kitablarında 99% hədislər Allah Resulundandır. Sizdə olanlar da ki, Cıqmı Samsı Cəfər Sadiqin boyundan. Adi məntiq. Hansı məqbuldur? Hələ mən səhili zəifliyidən danışmıram. Allah Resulundan gələn yoxsa Cəfər Sadiqdən Nəqillə deyilər biz. Hə, burada da başqa bir dənə şey uydurublar. Çünki uydurmalıdırlar axı bu, uyğun gəlsin nə edəsə. Hə, deyiblər ki, imamlardan nəql olunan, elə Peyğəmbərdən nəql olunan şey kimi. Dəlil. Yox, Dəlil. Qanla çözüm. Namaz Cəfər Sari ilə başlayır. Bəlkə də o kişinin kitablarını İmam Cəfər Sari ilə Hələ bunlar özləri yandırırlar. Görürlər ki, düz gəlmir bunlar. Yoxdur kitabları. Deyirlər ki, şey, yox, elə özləri də. Axı, şurada Cəfər Sadiqdən gedmir, axı. Əhl-Sünnətin çox imamları olub. Muhammed ibn Sirin, Hasan el-Basri, Abdurrahman el-Avzayi, Süvyan el-Thawri, Süvyan ibn Uyeynə, Abdullah ibn Mübarək, Abu Davud el-Tayi və qeyrləri saymanı bitmək olmaz axı. Tabiinlər. Tabiin əsbə İslamın Cəfər Sadiqin vaxtında Muhammed Baqir, Cəfər Sadiq, Zeyd ibn Ali və qeyrləri. Hanı onların kitabları? Hanı üstə müçtəyid olub? Bəli. Yoxdur. Onların fətvalarının bəziləri bizə gəlib çatır hədis kitablarında. Və məsələn, biz bilirik ki, məsələn, tutaq ki, filan məsələdə Cafar Sadiqin rəyi nədir? Filan fikri məsələ. Məsələn, dəvəti dəstanası pozar idi. Bilirik ki, Cafar Sadiqin məsələdə rəyi nədir? Və ya Muhammed İbn Sirinin bu məsələdə rəyi nədir? Haradan? Filan kitabda gəlib ondan. Amma onların fikri fətvaları tam gəlib gəlmir. Kimlərin gəlib? Dörd imamın. Ona qədər dörd məsəl deyilir tam fiqihləri tələbələr tərəfindən qorunub, yazıya köçürülüb saxladığına görə. Həm də özləri də kitab yazırlar axı. Şafin öz Əl-Ul, Əl-Risala, İmam Malikin vaqqısı öz fiqihləridir. Qorunub axı. <laughs> Ona görə onlar gəlir. Yoxsa o birislər də əl-sünnət imamıdır. Yəni, yəni bizə Cafar Sadiqdən deyəndə, biz də deyirik, orada Muhammed İbn Sirin də var, Hasan el-Basri də var, Abdurrahman el-Avzai də var, Yəmənin alimi. Tutaq ki, e, Süvyan Savr var, Süvyan İbn Uyeyni var, qeyrlər var. Bunlar da var. Mücahid var, Qatada var, Alqama var, Ata İbn Abi Rabah var, qeyrlər var. Əlhəmdə istər təfsir olsun, istər fikri məsələlər, istər etiqad və s. hamısından biz almışıq. Fəqət bizə nə çıxıbsa. İndi o dövr elə dövr olub ki, hamıya da məlumdur, yazılı dövr olmur. Rəvayət dövr olub. Ona görə çox şey yazıya, yazıya köçülüb sonra. Ona görə əlhəmdülə Nələr ki, çatıb, çatıb və biz bilirik ki, bu məsələ bunun rəyi ilə. Əlhamdə ki, Allah subhanahu ta'ala izni ilə din qorunub. Din qorunub. Yəni, sən, yaxşı, hansı aqil insan, bax, fikir ver. Mədinədə, bax, bu Cafar Sadiqdir. Aqil, aqil insan hansını seçər? Mədinə, İmam Malik də Mədinədə, Cafar Sadiq də Mədinədə. bu gün əlimizdə İmam Malikin müvazda əsəri var ya yox? Var, qulaq asın. Bu gün bu, əlimizdə İmam Malikin müvazda əsəri var, neçə cildir? Minlərlə hədis var içində, əlhamdülillah. İmam Malik peyğam birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən hədislər nəqlidir, yəni sənədlə. Və sənəddə də ki, ravilər çox azdır. Çünki dövr yaxın idi. 150, 150. Məsələn, <coughs> Abdullah ibn Ömər kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ən çox hədis nəql edən 7 sahabədən idi. Abdullah ibn Umar. Nafi kimdir? Nafi Abdullah ibn Ömərin qulluqçusu və Abdullah ibn Ömərin Peyğəmbərdən rəvayət elədiyi hədislərin əksəriyyətini rəvayətləyə tabiyi. Dostu yəni, Nafi qulluqçusu Nafi. İmam Malik Nafidən, Nafini görür, Nafidən elm alır, Nafidən hədis nəql edir. Muvaddada İmam Malikin İbn Ömərdən nəql edə hədislər belədir. Malik, Nafi, İbn Ömər Allah Rasulü qutardı. Burada bir dərə var, o da Nafi. İbn Ömər artıq sahabədir. Sənədə bax. Cəfər Sadiqin zamanında. İndi mən hansını götürüm? Eyni dövrdə yaşayır, yaşayırım. İmam Malik kitabı var, sənəd də köç uzun deyil. Allah Rasulü cəmi bir dənə ravi, yəni sahabə, sahabə nəsabını, sahabə birbaşa Allah Rasulunu görüb. Ortada bir dənə ravi var, Nafi. Malik, Nafidən İbn Ömər Allah arasılı. Hətta itabə hə. Fikir ver. Hansı da götürüb? İma, birincisi İmam Cəfər Sadiqin zamanında yaşayıb Mədinədə. Kitabı da gəlib çatıb bizə. Sənədlə birbaşa Allah Rasulundan cəmi ortada bir ravi olmaqla hədis nəql edib. Allah Rasulunun elmini bizə çatdırır. Mən bunu qoyum qırağa. Aqil insan gör necə. Mən bunu qoyum qırağa. Belə birbaşa Allah olsundan. Götürün bunu. Heç Cafər Sadiq də yazmayıb. Cafər Sadiqdən də 200 il, 300 il sonra, ya 100 il, 150, 200 il sonra yaşayan biri, tutaq ki, Muhammed Yaqub Əl-Kuleyni və Peyğəmbərdən də yox. Cafər Sadiqdən güya ki, o e, zındıq rafilərin vasitəsi ilə hədis götürər, heç bunlardan danışmıyor mənə. Hələ belə götürək. Mən hansını götürüm? Birincisi, hədislər Peyğəmbərdən deyil. Cafər Sadiqdə gəlir, 90% ilişir. Qoydan olsun. Yəni, şəriyyət qoyan Allah Rasulundan deyil. İkincisi də ki, gör haçam. Bir də var ki, hələ yəni Cafər Sadiqin öz zamanında yaşayan İmam Malik ortada bir Rabbini biz Allah Rasulundan. Aqil insan üçün burası kifayət deyil müqayisə. Və seçmə ehtiyac yoxdur. Aqil insan anlayır. Hə, yəni özünü niyə çaşdırırsan? Yəni əxi, yəni əxi, yəni aqil insan, həqiqət aqil insan bir dənə bunu bilər ki, bir dənə bunu bilər ki, təbii ki, sənəd nə qədər qısa, nə qədər etibarlı. Birbaşa Allah arasında bir də var ki, Haçan o da kimlərin vasitəsilə göyə ki, Cafər Sadiqdən orada da ilişir qalır, heç ümumiyyətlə danışmağa ehtiyac yox. Və sən sonra dur iddia elə ki, mən dinimi əhl-i beytdən götürmüşəm. Və yalancı iddia nə olsun? Dinimi əhl-i beytdən götürmüşəm. Ona görə deyən də deyirəm axı, şəxsən mən özüm əlhamdülillah sevinirəm ki, bunlar başlayıblar hədis elminə, üstə. Vallahi axı, vallahi deyirəm, bu qardaş, axı, axı, bu qardaş, axı. Özünüz inşallah uzaq baş indi bilmirəm də bu gedişat necə olacaq. 2 ilə, 3 ilə, 4 ilə bu sözü mənə xatırlanarsınız. Bu proses onları görəcəz ha nəslin dağılmasına aparacaq. Və salam. İnşallah. Fəqət dediyim o rical kitablarını mənə kimi şey eləsək, tuta bilsək. İnsanın rəqlər yaz onu, almayı. Baxın, bir dənə deyərəm nə yazar. Aynı bu deyirik də, belə başa. Bu, hüqum tələbələri ilə onda, ümumiyyətlə, elm tələbələri ilə bəhs etməyə onda dəyməz axı. Çünki sən artıq qabağında nə biləcəksən ki, bu insan yalan deyir, yoxsa doğru deyir? Çünki bu nə qədər sənə təqviyə var axı. <laughs> Bax axı. Yəni bunun səmimiyyətinə inanmalı bir şey. Səs sırası olsun, istəyir. Bilən sən sözdür. Başa düşdüm. Oturun, Samin qardaşının Zülfüqarın elədiyi söhbəti bilən diqqətlə dinləyin. Və arada Zülfüqarın hərəkətlərinə, üz süzgilərinə, onun danışığına və metoduna, aktyorluğuna baxın. Görün bu insan necə çəkinir, vallahi, necə qorxur, necə qorxur, necə çəkinir, sonra ikinci söhbətə də niyə gəlmədi? Hamısı məlum şeylərdir axı. Və axı, necə insan çıxa o, bundan söhbət getmir, e? bir şəxsdən getmir, hamısından söhbət gedir. İnsan necə çıxa və deyək ki, bizim alimlər bunu demir. Hə, Bax axı. Və bunlar nə fitla və söhbətini ki, ortaya atır, onu təhrif sayırlar. Bunlar özlərini bilir. Niyə qoyar? Adi bir də misal deyim sənə faiz nə deyirəm, başa düşəsiniz. Şiə alimləri 100 faiz. O 100 faizdən tutaq ki, 70 faizi deyib ki, Quran tərif olub. 30 faizi deyib ki, Quran tərif olunmuyub. O 30 faizi ki, salamatda, salamat qalanları, 30 faizi ki, deyiblər Quran tərif olunmuyub. Onlar deyiblər ki, Quranın nəsxinin üç növü var. Onlardan da biri tilavəti nəsxidir. Və qəbul edirlər tilavəti nəsxini. Usul kitablarında da bu var. Məsələn, Tusi tərifi rədd edir, amma nəsx tilavə nə edir? Qəbul edir. Sən əgər tilavəti nəsxini də Qur'anın tərifi sayırsansa, sən öz başına oynasırsan, deməli 30 faiz daha qatdın təhrif deyənə, sizdə bir dənə salamatda qalan adam olmaz. Çünki bunlar iddia ediblər ki, kim nəslin tilavətindirsə, Quran tərifidir. Onda elə çıxır ki, sizdə Quran tərif olunmayıb deyən bir dənə alim qalır. Şimdi, o da kirdi asıl bu. Hə? Başqa sözdən Quranlı yerə Hə, həmin şeyə gəlir. Hə, sözüm ondadır ki, qardaşın söhbət deyir ki, söhbət. Sən də ki, insan söhbət deyir, ya bunu bilirsən, şaq deyir. Yəni, sən necəsən, qardaşın? Ən sadə, ən sıravi, ən sıravi kişiyə belə bilir ki, bunların əqdəsinə görə Quran təhrif olunur. Hətta məsələn, məsələn, nə qədər şiələr olub, sonradan ki, tövbə edib, əlhamdülillah, haqqa gələndə, onlar özləri etiraf edirdilər ki, mən belə söhbətləndə. Deyir, vallahi, deyir, mənim yadımdadır, deyir. Məsciddə otururdu, məsciddə otururdu. Dərs alırdı. Şeyh Məşədi bizə deyirdi ki, əsl Quran mehdidədir. İndi əlhamdülillah sələfi də, qardaş, yazmasavır o dövrləri. Deyir, indiyənəcən yadındadır ki, biz belə etiqad deyilik. Amma deyir, fərqinə varmırdıq da ki, bu Quran tərifinə aparır. Elə odur. Hə. Fərqinə varmırdıq. Fəqət bunu bilirdik ki, əsl Quran ondandır. Hə, hə, yaxşı eşidir. Yəni bunu sadə bir sürafçı da bilir. Sən bilmirsən ki, bu etiqad səndə var. Hə. Ona görə təsəvvür et ki, hə. çıxırsan, çıxırsan və qabaq-qabağa oturub söhbət edirsən və inkar edirsən. Bilə-bilə ki, bu var. Ona görə əhl-i sünnə və cəma alimlər bəyənmirlər cədəl eləməyi, cədəl, mübahisə eləməyi. Yəni necə mübahisə? Bir var ki, elmi söhbə. Bir var ki, oturub e, mübahisə eləməyi. Yəni məqsədi mübahisədir. <coughs> Məruf da belə dinləyəndə də görürsünüz. Məqsəd mübahisədir. Zəngili yalnız mübahisə eləməyə. Cədəlçidir. İxlas da yoxdur. Yox, ya, ixlasdan danışmıyor. Heç. E, e, təbii ki, e, problem də ondadır ki, ortada da təqiyyə, Ona görə necə gəldi, nə gəldi danışır. Əsas odur ki, o söhbətdə məğlub kimi çıxmasın. Nə hiləyə olur olsun, əl atsın, amma məğlub kimi çıxmasın. Orada məsələn söhbət nədən gedir? Sən tutaq ki, orada qrammatik cəhətdən ən iyidi indidir, heç əlaqəsi yoxdur, yox söz, adiyyəti yoxdur. Fəqət lazımdır axı danışmaq, söz atmaq ki, qoyduraq, yanmaq bilmir, hə? Bəs danışmaq e, o vaxtlar tamamilə Hələ ondan deyirdi. Hələ ondan. Burada söz verdilər ki, ikinci söhbət olsun, ondan sonra biz qiyara. Qiyara. Yəni, Diskon sorağı İrandan gəldi. Sorama göndərmişlər, birinci burada da baxın. Axı, bir ala qardaşlarım, axı. O söhbət ki var, o söhbətə biri oturub adilliyi ilə belə baxsa, aydındır ki, orada kim nə gündədir, açıq aydın bilinir ki, bu adam aktyorluq eləyir və qorxur, çəkinir açıq aydın. Dəqiqədə bir adam durmaq istəyir, açıq aydın, açıq aydın bilinir. Orada, problem orada nədir? Hədislər gətirirlər, amma danışıram, dəstəmdə demişim onları, nəsr tilava dərsə, açıq aydın. Öz, öz alimlərə etiraf edirlər, bunu qardaş. Rəcm ayəsi yoxdur, əxi. Tusi sən usulsun, deyib ki, nəsrin üç növ var. Onlardan da biri tilavətin nəsri, dəlil rəcm ayəsi. Özü dəlil gətirir. Ödə, Və həmin Tusi kitabında şərh edib Ömərin sözünü. Deyib ki, açıq aydın, orada deyir, Ömər deyir ki, Qurana yazardım, yəni ki, Quranın haşiyyəsinə. Açıq aydın, Tusi kitabında deyir. Yəni, sən mənə verdiyin sualı, sən alimin Tusi özü cavablandırıb. İmkan verir. Və özü qəbul deyir tilavətində. Söhbət Tusidən topdan gedir. Bunlar əlhəmdə özləri yaxşı bilir. Və söhbət burada hədisdən gedir. Söhbət burada ondan gedir ki, bir dənə əhl-i sünnət alimi gətir, denən ki, denən ki, e, batılan əhl-i sünnət alimi deyib ki, Quran təhrif olunur, bax gör, ona əhl-i sünnət təkfir edir, eləmir, çünki gətirə bilmirsə, yoxdur belə şey. Amma biz sənə hədis gətirmirik, ya hədisə qalsa, e, axtarmağa ehtiyac yoxdur, toplamağa da ehtiyac yoxdur, çünki sən öz alimin tusi toplayıb, e, tusi nur tabası, 8 alimdən biridir. Əl-İhticacı müallifdir. Nur Tabarsi Fəsul Xitab kitabında bizim əvvəlində. Bizim, yox, qədim müasir alimdir. 93 il bundan qabaq vəfat edib. Qədim də deyil. Fikir ver. Nuri Tabarsi. Nuri Tabarsi. Baxın, Nuri Tabarsi 8 alimdən biridir. Qədim də deyil. Müasirlərdən o. E, bizə əziyyət də verməyib. Əlhəmdə özü toplayıb qəşən o hədisləri hamısını Quran tərəfinə dair. Sonra ona ki, bəzi müstəyidlər rədd yazanda istədilər ki, dedilər, sən neynədin, bizi baxdırdınız. Sən ikinci bir dənə kitabı yazdı, Lirad an şübuhət Fəsul Xitab. Fəsul Xitab kitabını şübhə edənlərə rədd. İkinci bir kitabı yazır. Hə, ikinci bir kitabı yazır. Hə, özünkilərə ikinci rəddi yazır. Allah ondan razı olsun demək var. Yox, hə, Quran tərsinə etiqat edir. Quran tərsini, hə, Quran tərsini sübut eləmək üçün kitab yazır. Sübut eləmək. Yəni sözüm nədir axı? Sözüm odur ki, biz hədisdən danış, hədisə qalsa nur tabası cəmi deyib. Biz ondan dedik ki, get o kitabı al, kitabı oxu. Biz o sondan danış. Və get e, öz kitablarımızda oxu, nə qədər istəyirsən. Biz ondan danışmırıq. Biz danışırıq alimlərin sözlərindən. Hədis demirik. Hədis deyəcəm, özəl bir şey deyəcəksən, hədis uydurmadır. Biz danışırıq sənin alimlərindən. Alimlərim necə e-, etiqad edir buna? Və insanlar bu etiqadı insanları bir götürüb, oradan bir kəlməni götürüb, buradan bir kəlməni götürüb. Əcaib bir dənə şey elədir. Birincisi orada cinsi məqsədlərlə, şəhvətlə söhbətindən gelmir, söhbət nədən gedir? Ümumiyyətlə, sərabsa orada danışır birinci naməhrəmə baxmaq. Fikir məsələdir, gətirir rəyləri naməhrəmə baxmaq haramdır. Sonra bəzi məsələlər müzakirə edilir. Məsələn, naməhrəmi necə baxmaq? Məsələn, tutaq ki, paltarına, tutaq ki, naməhrəm gedib, elə paltarına baxırsan ki, nə yaxşı paltardır, mən də sözümü alacam. Sonra başlayır bunun şeylərindən müzakirə edir, eləyir, eləyir, eləyir, sonra keçir nəyə? Deyir, indi danışırıq, fikir ver, bax, sözünə bax, şəhvətə səbəb olmayan kiçik qız uşaqlarla. Nə dedi? Şəhvətə səbəb olmayan. Vəssalam, şəhvətə səbəb olmayan kiçik qız uşaqları. Gör nə deyir? Deyir onları öpməkdə, baxa, demədi cinsi məqsədlə, şəhvətlə, söhbətə baxa, cinlərin qabağına bax. Bidunə şəhvə, şəhvətə səbəb olmayan kiçik qul uşaqları onları öpməkdə, onların bədəninə baxmaqda, toxunmaqda heç bir eyb yoxdur. Misal, yəni nə? Bu da elə Azərbaycan elə mümkün bizim panafqanımızda tutuyor. Bugün bazı bir qardaşımız, bazı bir qız uşaq var, gətirdim onu öpməyəcək. Yəni, e, sərəq bunu deyir. Tutaq ki, 3 yaşında qız uşağı, 5 yaşında qız uşağı. Mən bugün onu öpə bilərəm, bilmərəm. Bilərəm. Haram da haram deyil, haram deyil. Niyə görə? Özü açıqlayır. Deyir ki, gedir bazı qız uşaqların bədəni övrət deyil. Deyir axı, şəhvədə səbəb olmayan qız uşaqları. O bunu, sən gör bunu, bunu. Əslində burada adi şeydə bunu hamı qəbul edir. Yəni belə bir səmiyyədə, Bugün adi Azərbaycanlının, əxi, bugün adi Azərbaycanlının balaca qız uşağını öpməsindən gedir söhbət. Hələ həmin fanatiqlara bax, başa düşsəsin söhbəti. Yəni, dediyi cil səhifə var, amma dediyi söz orada yoxdur. Amma bu gör necə yazıb. Bu yazıb ki, hikmətçilərlə fırlatmayın, yox orada, fırlatmaq şey yoxdur. Qardaş, Konkret yazmaq Bu alim fikir yazmalıdır da bunun. Axıcan, axıcan, fırlatmıyor. Konkret yazmaq. Fırlatmaq başqa şeydir. Bu yazıb ki, şəhvətə səbəb olmayan qız uşaqlarını öpmək, bizim şey. Və sonra özü açıqlayır. Çünki deyir, onların bədəni övrət hökmündə deyil. Bu isə özünü açıqlayır. Deyir ki, balaca uşaqları şəhvət qəsdi ilə öpməkdə, sonra başqa şeylərdə hə, hə, bir problemlər. Hə, bu hara, bu hara. Yaşarlar. Və məsələn, başqa şey. Bu da misal verdim, laf aydın olacaq. Deyir ki, danışır şeydən, yaxşı, yaxşı qardaş, elə qutarmayın, elə bundan deyil şey, öz kitablarında hədis gəlir, və s. şiada, istimsafə və s. Öz kitablarında hədis gəlir. Hədis yox, hədislər. Yaxşı, belə danışırsınız, eynirsiniz, yaxşı, biz də belə deyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem asdı Hüseynin qoşağını şeyindən öpdü. Hə. Belə bir hədislər gəlir öz kitablarında. Hətta bu hədis belə bizə görə problemli deyil. Baba da nəvəsinə məsələni. Hətta bizə görə heç bu hədisdə də problem yoxdur, belə götürsək. Amma biz bunu demirik, biz uşaq da, balaca uşaq da, misal üçün. Hə? Yəni, söhbət bundan gedir ki, öz kitablarından xəbəri yoxdur. Məsələn, bizdə şey tuturlar ki, Buxarda gələn hədis var, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaq üstə özünləməndi. Bir dəfə oldu be, o da bir dəfə oldu be. Buradakı səbəb olsun. Yəni hədisdə gəldi ki, zibilli. Nə qədər sən hədislər gətirirəm, Biharla var, kitab-ı Kabir Cəfər Sadiq bunu ayaq üstə də soruşurlar deyir problem. Sən özündəkini soxmamısan, Aydındır? Və məsələn, misal gətirib orada ki, məsələn, bir e, qadın, bunu da gətirirlər, <coughs> hənəfi fikrindən bir qadın e, bir dəli ilə və bir ərkənli yaşına çatmayan oğlanla zinə etsə, onları zinəyə təhrikləsə, onların heç birisinə həccazatı düşmür. Heç birisinə Həd cəzası düşmür. Gör nədir? Deyir ki, buna baxın, fiqhə bax. Dün necə hesbinə zinan həd cəzası niyə düşmədi? Deyir ki, başqa sənlə be. Gedib sənə həmin yerə baxırsan, fikir ver, aqil insana hər şey düz deyir. Bu dediyi söz eyni ilə var orada. Amma qəsd başqa qəsddir. Sən qəsdə haçan başa düşürsən. Qəsdə o zaman başa düşə bilərsən ki, Əllədinəhum an salatihim səhum Bunu versin, vay o namaz qılanın halına Sən bunu o zaman başa düşə bilərsən ki, təvəllillil müsallini o zaman başa düşə bilərsən ki, ondan sonraki oxusan. Bu dediyi eynilə var həmin kitabda. O zaman başa düşə bilərsən ki, həmin yeri tam mətnin tam oxusan. Deməli, Hənəfi məsəlində usul kitabında alim bu hədisi şərh Hədis nələdir? Üç şəxsin üzərindən qələm götürülür. Onlardan da <coughs> ikisi kimdir? Ağlı başına gələnəcən dəli, oyanacaq, yatar, ərkənlik yaşına çatanacaq uşaq. Deməli, ərkənlik yaşına çatanacaq uşaq ağlı başına gələnəcə dəli cavabdeh deyil etdiklərinə. Bu hədisi gətirir. Bu hədisin şərhində o hədisi sənə daha yaxşı izah eləmək üçün bu misal verir. Və deyir, deyir ki, əgər qadın dəlini və ərkənli yaşayan, yaşına çatmayan bir quşa zinəyə təhlil edilməsə, onların heç birinə hədd cəzası düşmür. Heç birinə, yəni uşaqla dəliyə, qadına düşür. Qadına düşür. Bunu hardan götürdük hədisdə? Çünki bu sözü o hədisin şərhində deyir. Biz adamın üzərinə gələn götürür. Fikir versən? Amma bu, bunu elə, yəni bu söz var orada. Amma sən deyən qəsd nə deyil? Ona görə fikir ver, adam o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi yada düşür ki, utanmayandan sonra istəmir bir dənə. Başqası həyası yoxdur. Ona görə e, yalan danışmağı da bizə qarşı e, halal bilirlər. Ona görə necə ki, halda almasın. Ölkəni yaşasın.